ocupación, represión, justificación, economía, racismo, LGTBIQ+, colectivismo, censura blanca, tasca, ecología, tasca, cancela, feminismo, antimilitarismo, racismo, nacionalismo, internacionalismo, Irola errático, campaña mediática. Bueno, esenta zaitezie ongietorri entzule guztizok eh, gure Irola Irratiaren e, kanpaina mediatiko honen e, eh, lehenango zaiora eta, ba, bueno, e, lehenango saioa danez, ba, salpen batzuk emongo dugu e, kanpaina mediatiko honi buruz. Ba, aurten e, barri danez eta inoz ez dugun zin lehen hau, ba, kompromesu bat hartu dugu e, purian edo gori-gorizen dabilen e, gai bategaz eta aurten e, iria hartu dugu e, kanpaina mediateko honen e, ardatz moduen. Eta, ba, bueno, iri honen e, lehenango e, atal moduen, ba, amaika botxo eguna e, kimen hau hartu gendun e, e, izpide. Eta, ba, bueno, e, esatea, esatea be, e, e, kanpaina mediatiko honen informazio komplementarioa be, gure itxaldietan e, topoko zuezela e, Irola erratiak egunero iruretatik eta bosteta, irurak eta bostak arteko franja horretan itxaldiak emoten dauz, e, ba, hainbat e, hainbat e, e, gai jorraturik eta ba, euren artean ba, gai hau iria den gai hau jorratuteko edo komplementetako infoa topoko zue eta euren artean topoko zue Jose Luis Oionen Cemento Barrial edota Manuel Delgadoren La Cultura como Trampa honek itxaldizek e, eh, eh, gure webgunean irrolairratia.org webgunean eh, topoko zuez eskegitea be bai. Orduen ba hori ze, e, amenazten da Irola Irratiaren kanpaina mediatikoa, iria. Bueno, eta nola baita astiarren saio, negaz, ba, betiko moduan normala izaten danez gure programetan eta, ba, egingo golango egitura txoaren berri mango zuegu. Eta, ba, bueno, gaurkoan iriaren e, zera ideia oneri edo gai oneri heltzeko aipatu bezala maika botxo eguna izango dugu izpide, Eta horren arira, balde batetik e, e, piztu bilbo kolektiboko taldeko kide baten elkarrizketa berreskuratuko dugu, begure irratiko kide batek bere e, saiorako zuen elkarrizketa bat, joka saioan entzungai izan duzuen eta webgunean horreskegita dagoen elkarrizketa bat, bebai, bere osotasunean entzun ba, nahi izango bazenute ba, jo, joka Zeretara, pues, postetara, eta horri izango duzue, gaurkoan laburu pentso bat ekarriko izuegu. Gero albestalde batetik, ja, maika botxo eguneko egitarauan, edo, bueno, bertan gertatu zan guzti horretan zentratuko gara, eta, bueno, eh, programa honen asmoa, ba, badan nola egun horren kronika egitea, Aipatu ala ere hau dela lehenengo saioa, bigarren bat ere izango baitugu gai bera jorratuz, kronika berarekin jarraitzeko, azaroaren lauean. Eta, bueno, gaurkoan gurekin izango dira, ba, maika botxo egunera gerturatu ziren hainbat kolektibo bez. Ta, gaurkoan zehatzmeatz, pentsio dunen bizkaiko mugimenduan ba, kide bat izango dugu, e, aldezarreko etxe barri eta memoria elkarteko bestekide bat ere izango dugu gurean eta pikara magazin aldizkariko ba, erredakzioko kide bat ere bai bueno, ba, beraiekin hainbat gai, bueno, hainbat gai, beraienak espresuki direnak, jorratuko ditugu, baina, bebai, ba, saiatzen, pues, nola bait, ba, pixka begirada ere altzatzen, izan ere, ba, ba maika botxogunean, bueno, behintzat antolatzaiek eta komentatu zigutenaren arira, ba, berrogeita mar bat kolektibo bildu ziren, biz, eh, bilbokuak, <coughs> eta bakoitza bere realitatearen, eta, bueno, entzungo dugun bezala, ba, ez, imposatu nahi diguten homogenitate horren kontra, ba, Bilbo heterogeneoa dala erakusten, bakoitza bere borrokan tinko ba, zebide egiten ari iren kontatuko digute, eta, bueno, eta egia esan beharra badago eta datu ba ezakegu pixkatxo bat pikarako lagunekin ere gure kontutxu komunikatibo ez ere arituko gara. Eta... Eta hoxe, hoxe izango da gaurko egitaraua. Bueno, ba, zi, intezke lehenengo elkarrizketa gaz, ez da? Mm -hmm. Hortxe doa, ba, lehenengokoa, eh, MTV-ko, eta piztu bilboko kidearekin egindakoa. Bai, gauzetxo bat aipatzi harren bebai, gure zintzotasun komunikatiboari zorbaitio gu hori, aipatzea balkarrizketa danak ja grabatuatakoak izan direla, euretako batzuk igualdaturen bat atzea esan eh, margeratu kortezitzaigun ba posible da, baina, bueno, komentatuko ditugu, mm, aktualizatuko ditugu bebai gure artean. Horize. Ruben, jakinda jakin daiz buen. <laughs> horize, horize, hemen inork ez duen eh? Horize. Uh, ah, akaso estatuak. Eta... Ba, bueno, ba, hori, denbora gehiago galdu barik, guazen lehenengoko elkarrizketa hori entzuten, e, eh, MTV Itzali eta Piztu Bilbo e, kolektibo honetako kide bati egin geniona orain dela ja astetxo batzuk, eta beren, beraien kolektibo hau hobeto esagutzeko, eta hiri eredu honen inguruko hausnarketa horiek ere hobeto esagutzeko, bueno, pues aproposena, irratxaio honi, gaurko kanpaina mediatikoren irratxaio honi, hasi ere emoteko. doa! piztu bilbo eta itzali MTV dinamika edo plataforma e, eh, obeto sagutzeko eta zehazki geroago ere bai eh, bigarren elkarrizketan amaika botxo eguna zer izango den e, eh, obeto sagutzeko ba, hemen dugu plataforma honetako kide bat e, ondetorri, aritz? Kaixo denoi, urdurinago <laughs> Eta bueno, ba, e, saldu ba, nahi dugu mm, programa honen bitartez nola e, e, MTV-a e, plataforma, bueno, e, e, kate erraldo jorrek bilbora egingo duen inkursiño bat, eta honek guztiak e, suposatzen du hiri eredu mm, ba, zehatz baten e, divulgazioa eta eta bueno, zabaltzea eta hori egiatan ez da gauza berri bat e, hemen Bilbon eta Euskal Herrian eta Europan eta kasi mundu occidental osoan pues ba, ba gara, ari gara bizitzen e, prozesu oso handi bat e, eh, iri eredu mm, bat bultzatzen duena eta bilakera bat egon dena. Zuk eh, hori nola, nola ikusi izan duzu, ze, ze iri e, eh, prozesu egon da? Ba, berez, Bilbon eta Euskal Herri osoan edatuta, eta, bai, ba, zuke esan duzu mesara, oksidente osoan, nola garatzen den askerengo gehi bat urteotan, ba, ekimenei zuzendatutako ekonomia bat, batez ere industrian ekonomia bertan bera geratu hemen zalako mm. eh, lehen zeukan mailan edo mm. eta horrek behar bat sortzen zuen e, bestelako ekonomia ereduak edo diru sarrerak izateko mm -hmm. e, kulturaren edapenaren aro honetan mm-hmm. nola -hmm. deitzen dioten ez kulturaren demokratizazio, ba, berez demokratizazio hori esan nahi du eh, merkatu oso handi bat dagoela kultura kontsumitzeko. Mm-hmm. Eta batez ere gaur egungo edabideak e, eh, kontutan hartuta, internet, eta nola zabaldu daiteken e, eh, kultur produktu bat mundu osoan zehar superarin. Mm -hmm. e, berez, hiri eredu hau momentu honetan saiatzen da horretan sustengatzen da ez da oso berria, ez da oso zaharra Bilbon eredu hau. Nola baite eh, azkenengo hogei urteotan garatu indan eredu bat da. Mm Ba, bere momentuan guen jaim efektuarekin, mm -hmm. e, ikusiz nola eradatu behar zen e, eh, iriaren diru sarrerak, ba, poblazio handi bat duelako eta sus, hori sustengatu egin behar delako. Eta ez zailik Bilboko poblazioa, baizik eta Bilbo inguruko, Bilboko periferiako mhm. beste herrizkak edo. Mhm baina mm, hiri eredua ere berez hiria bera ere esan zakegu dala ereduarekin bat datorrena. Mm. Hiria batez ere Bilboko hiria nola sortzen dan nabarmen garria da, berez mm-hmm. da ba, Don Diego López de Aro logroñoko jauntxo bat, mm-hmm. jauntxo bateke eh, gaztelako zera botereekin sortzen mm. duela Bilboko uria. Mm -hmm. gutun batekin. Mm, baina, ba, baina, berez bat ja hor. ba, ba erriska bat, eh, mm. jende ardiekin arrantzan eta olan. eta bat batean mm. gaztelako erreinuak erabakitzen du iriak, iriak, baina uriak sortu behar dituela, eta sortzen ditu bizkaia osoan, momentu horretan bizkaia mm -hmm. gaztelako erreinuaren partezan, eta sortzen ditu hainbat eta hainbat mm -hmm. <clears throat> Seinaz morekin, e, eh, emateko nola botere bat hango jantxoei euren ekonomiak edo euren boterea garatzeko. Eta horrek ere ematen gaitu gaurko egoerara, ez da asko aldatu guzti horren funtza. E, eh, Bilbo Bizkaia jarraitzen du izaten jantxo batzuetan mm -hmm. Eh, jabegoa, mhm. eta eurek esaten digute euren gure interes publikoak, oza, euren, euren interes pribatuak direla, mm. nola baita, Eta... Eurek dakitela zer egide nonena beste ontzako, eurek dakitela... Hori, xera, eta ordun eredu horren barnean garatzen dute euren ekonomia. Eredu. Mhm. Eta horre, klaro, ditu eh, adibideak pues, prozeso desberdinetan, ez? Aipatzen da orain eventifikazioa, evento batzuk, baina aurretik ere, pasaren urtean asko adibidez, aipatzen zen turistifikazioa, horrendik ere eh, bueno, entzuten dena, salatzen dena. Aurretik ere, azken amarra amabosto gehi urteetan, gentrifikazioa hitz ezagutu dugu. E, prozesu hauek ez dira berriak, baina e, hauek dira e, interes horren guztiaren sintoma desberdin batzuk. Sintomak e, batzutan ikus daitezke toksikoak bezala, droga batzuk bezala, ez dute egingo, hau da nire iritsi personala, mm -hmm. da baita garatzen ari nahi zen, metafora bat. Mhm. Baina, e, berez ekonomia sustengatu egiten da dependentzia batu menpekotasun bat dauka e, diru mhm. eta diru sarrera hauek momentu baten izan da industria, izan da salmenta, izan da esportazioa, mhm. ekoizpena. E, horrek ematen du menpekotasun bat eta ematen du nolabaiteko biaramuna ba, gaur egungo dependentzia beste batekoa da. Gero ez da hain eh, egonkorra e, industriaren menpekotasuna bezalakoa, e, baizik eta da menpekotasun bat non behar dozun momentu oro ekimen berriak egin. Eta horrek ematen digu bestelako behar namun ez berdina. Osa, e, nola bait gure bizimoduan, gure biharamunean sortzen duen eraginak, e, dira prekarizazio hand, maila handi bat, mhm. eta prekarizazioa esaten dugunean, ez nabil esaten soilik soldat txiki bat eh, izatea, baizik eta nola esaten dugunean, e, zer dan mai edo zer dan aurki prekario bat, da hanka bat falta zaiola, mm eta noiz bat jausiko zara aurki mhm. horretatik edo jenari guztia jausiko zaizu maitik. Mhm. Orduan, prekarizazioa da gure zure lantokian edo zure lan egiteko gunean zure lankideekin harremanik ez izatea elkartasun harremanik ez mhm. izatea, pekaritatea da e, urrengo hiru egunetan ez jakitea lan egingo duzun edo ez. Mhm. Eta zenbat ordu. Ze mhm. azkenean gero jasatzen dizkizute ez dakizen bat ordu azte baten, baina egin dituzu bi egunetan. Edo edo ez jakitea oporrak izango dituzun, edo ez jakitea... Eta jarrera batzutan, ez, e, negozio bateko gazabak e, eh, kontratatzen zaituenan, nola tratatzen zaituen, askotan ere, despresuz da, ez dago bai. begirun nik. Mm. Em, gentrifikazioa zitze egiten dugunean, ba, prekaritate horrek eh, harrapatzen du auzo osoa. Mm. Jadanik ez da pertsona batek eh, jasotzen duen prekaritatea bere lan tokian, baizik eta auzo guzti batek jasotzen duen prekarizazioa. E, alokairu guztien, eh, alokairu igoera, mm. Eh, zure ondoko, etxe ondoko tabernaria ez ezagutzea, mm edo txe ondoko tabernara joaten diran e, e, bezeroak ez ezagutzea, mhm. zergatik ba, nola baita ematen direlako gentrifikazio prozesu hauek normalean e, eramaten dira hausuak berbalorizatzeko, mm -hmm. horak esan nahi du, e, diru gehiago sartzea eta gauzak mm izatea. Mm -hmm. e, nola baita han bizidan jendea txiroa delako. Mhm. Eta txiroek ez dute erik egiten, mhm. ez dute kontsumo mailaren direk izaten. E, eta horrek ematen du azkenean, ba, gure hausuan ez garela ezagutzen, ez, ditugu, ez ditugula mhm. harreman mm izaten gure artean, e, hausokide zerbait gertatzen bat ez dakigu ezertaz, ezer, berataz eta ezin diogu lagundu, mm gure arteko harremanak, ba, gure gizartea gero eta individualizatua mm. izaten da. Eta mm, en última instancia, azken fin batean, eh, batzuk alde egin behar izatea, incluso auzo horietatik, eta, eta bueno, gero eta geto fikatutagoa egotea, ez? E... Eh, Norketa alde egin, txiruek. Claro, claro. Txiruek, eta eh, bilbo honetan, ba, ba, txirotasuna dauka generoa, dauka mm-hmm. arraza, dauka klasea dauka danetarik. Mm. Eta beti eramaten dira bat, txiroenak e, auzo, mm -hmm. urrunago dauden auzoetara, edo Bilbon bezala ba, sanfranen ematen dan prozesua, ikusiko dugu noiz egin duen estanda, zen laster ere izango ditugu Bilbo eredu honen, edo Bilbo kapitalista event eventozale honen e, eh, urrengo garapena izango dela HTaren sarrera mm abandotik eta horrek ekarriko duen gune edo eremu guzti horren berrera ikuntza mhm. eta klase txiroen espulsioak. Bai, eh, aipatuta, eh, justo orain eventifikazioa, eh, bueno, horretarako, inbitatu zaitugu, eta, eta bai, bere hori, MTV, que antolatu nahi dituelako, eta ja, antolatuko dituelako, eh, eh, Bizkaian, eh, Bilbon eta beste herri batzuetan, eh, beren eh, evento batzuk. Eta, ez da horrelako evento bakarra, holan evento e, eh, erraldoia eta korporatiba gigante bate kantolatzen duena, egiten dena hemen e, Bilbon edo Bizkaian, horrelako beste batzuk ere egon dira, eta zuek egon zarete hor salatzen, ba, gogoan dut e, e, Red Bulliko jauzien asuntoa, eta bar, baina bueno, beste batzuk ere egon dira, ipatuko dituzu adibide batzuk? Ba, berez ematen dira eta emango dira asko, Osa, urtean zehar mhm. daukaten hauen agenda da oso luzea. Mhm. Be, joaten dira e, ba, aspalditik ezagutzen dugun beken ematen diran, zaskenen ez da soilik Bilbo, mm -hmm. lehen eh, erakustasoka Bilbon zegoen, mm-hmm. baina erakustasoka orain barakaldon dago, eta hartzen da Bilboko bai. eh, horre eremu ekonomiko bezala. Mm, hori da. Eta... <laughs> Hori da. Eta... Hori e, dan tresnaren azoka edo mm makina tresnaren azoka mhm. hori mm -hmm. dana eta horrek oraindik ekartzen ditu inbertsoreak eta mm -hmm. ez dakit mhm. zenbat ingeniero eta industria enpresak etortzen dira. E, publizitatenen arloan El Sol e, festivala ere antolatzen mhm. dutela. E, mm, errukbiaren final horiek nola bai, garbit, garbiketa prozesu bat eman zuten euren aurpegiarekin esateko, eh, hemen errukia e, eh, bultatzen dugu, ez dakiz ere, baina gero, mm. bai, zelako errukia, dia danak eh, gizonak eta emakumen rubia ez da ikutu bez, eta ez daukate mm. ez da diru laguntzarik euren ez dira asistitzen. Bai, bai, hauek denek, eventu hauek denek, badituzte esaguarri komun batzuk, eta da, zer bilatzen duten, eta nori ematen dioten onura, eta eraberean berean nori ematen dioten kaltea. Ba, nora baki guzta hotelak, ez, be, asmoa baldin bada ekimenak egitea turismoa erakartzeko, turismoa leku zehat batzuta joaten dira. Hmm. Turismo, turista joaten dira, orain e, bai aldundiak zein udaletxeak bultatzen duen e, e, Bilbo Bizkaia marka horren barnean, ba, gastronomia, e, iriaren gauza politak eta inguruko herrietako ez dakite, eh, alako erakargarri naturalak ez dakite, mm eh, San Juan de Gazte lugatxe adibidez. Mm. mm Orduan, turista hauek guztiak eh, erabiltzen edo, era, bizitatzen dituzten guneak berdinak dira. Mm -hmm. Eta gero non geratzen dira, hoteletan. Baina, karo, gero turista guztien artean daude turista maila ezberdinak edo e, diru sarrera maila ezberdinak daude eta horrek sustatzen du ba, gaur egun dagoen ekonomia, ez dakit nola, ekonomia kolaboratiba esaten diote, baina benetan da iruz, beste iruzur handi bat. Mhm, mhm. Da gure ekonomian prekarizazioa beste tresna bat. Eh, Air BNB, ba, nola mm jaranik gure gureak diren, edo gureak ez diren etxeak, alokatzen ditugu etxeak, berriro alokatzen ditugu mhm. beste batzu behi e, eh, turismoa egiteko, eta orduan gugalde egiten dugu gure osoetatik. Eta mm -hmm. ez dugu esagutzen ez da nor dagoen gure pisuan, danak turistak direlako. Baina, hori joate, hotelak eta hotelak dituztenek, eh, errestauranteak eta eh, zerbitzu bereziak ematen dituzten enpresak. norzuk nortzuk daude hotel guztien eh, atzean, ba, korporatiba edo jabego handiak. Mm-hmm. Ez dago zura osoko partikular batek ez dauka hotel bat. <laughs> Ja, ja. Bai, bai. Osea, que, bueno, hor egin dugu radiografia bat, eh ze, bueno, que gehiago ere genuke, ez? ze nolako hiri eredu ari diren e, sustatzen, eta ze implikazioa do eragin edo ondorio ekar dezake honek guztiak, Eta, bueno, ba, egoera honen guztiaren aurrean, ba, pertsona batzuk hasi ziren antolatzen, eta ba, e, Piztu Bilbo, Itzali MTV izeneko dinamika bat sortu zen, hau zer dinamika bat, plataforma bat, kolektibo bat. Ba, ze ez dugu ez ebez e, MTVaren inguruan, mhm. baina guzti honen e, sorrera MTVan du erroa. Mhm. Hori, nola sortu da, edo... E, jakiten danean, e, oindela, <clears throat> ba, izango zanuda berria edo negua, jakiten dugula edo bilboko militante batzuk edo eragiletan, eragiletan parte hartzen duten pertsona batzuk mm -hmm. dira, kontratu egiten dira MTV-aren Europa Music Awardsariak ariak Bilbon emango direla eta mhm. inork ez dakia lezer mm ez daki ezer eta gainera badakigu zenbat diru emango esan Hmm. emango den. Esta, ez, eh, eh, bueno, eh, diputazioa kasuretan zenbat inbertituko duen, gastatuko duen, hau Hau erakartzeko, hmm. berez ez da mtv eh, eskaintzen duen ekimen bat herriei edo hiriei, <laughs> baizik eta zu poltzan bezala edo subasta baten bezala, enkante baten bezala, joan bezala eta diru eskaini hori lortzeko. Iru milioi euro. hau, ba, oain gogoratu egiten dut eta e, eraitzi zenean, orain dela saspi urte ematen dira, mm, saspi ah, urte orain, basan astean, e, gogoratzen dut, eraikina bera zegoen, zegoela baloratuta 2 milioi eurotan, mhm. soilik. Eta gaur egun, maten dituzte, 2 milioi euro ekimen bat erakartzeko. Mhm. Eh, ez -hmm. ez bez, ez ekonomia garratuko duen horrek. Mhm. Eh, total, joaten naiz berriro. E, pertsona talde batek, eh, antolatu egiten du asamblada ireki bat, informatiboa, duen informazioarekin hori zabaltzeko, eta Bilboko eragile ugari hurbiltzen dira auzo elkarteak, e, gazte asambladak, mm -hmm. eh auzoetan parte hartzen duten e, turistifikazioaz afektatutako asambladak, mhm. eh eragile batzuk politikoagoak, beste batzuk kulturalagoak, denetarik, adibidez. Mm -hmm. igual berroita mar pertsona hurbiltzen dira hor, e, euren antolakundeak e, representatzen, ordezkatzen eta Hortik abiatzen da plataforma antzeko bat, mhm. non e, ideia dan e, eh, MTBaren etorreraren inguruko pedagogia edo mhm. informazioa zabaltzeko. Denbora eh, hor planteatzen da MTBaren ekimena hau bakarrik dela ekimen bat, eta egiten mhm. dira ugari, eta bai, ez dela gure arazoa. Eredua da. da eredu osoa gure arazoa, eta orduan eredu horren kontra e, pedagogia eta eztabaida zabaltzea proposatzen da. Mm -hmm. e, lehenengo etxalien tibia ditzen zen, oitzen e, ginen, e, nola garatzen da nasmoa kontu e, zabalago batera, planteatu egiten da, hori ba... E, piztu Bilbo, Bilbo ideian e, indar gehiago jartzea. Eta nola bait ere entibiaren etorrera edo entibiaren ekimena pasatzen denean ba, e, hor ez geratzea eta aratago mhm. joatea eta eztabaida ere luzatzea. E, gaur egun ez gara plataforma bat, eragile bat gara, mm -hmm. asamblada bat gara, mhm. non mhm. e, eh, donork parte hartu dezaken, Mhm. baina norbanako ekin parte hartzen dugu eta ez e, eh, bakoitza bere lagia ekin. Mhm. Eh, ba, koordinakunde batzuk, batzutan dira gorrosoak, bai, oso bai. motelak, eh, era, osak erabakitzeko, eta hemen gaude bakoitzak norbanako bezala. E, ere bagen eukalako, badugulako asmoa ba, autoformakuntzak egiteko, seminarioak eta alako eztabaida sakonagoak, batzutan mm -hmm. koordinakunde baten ezin dosuna nahi. Mhm. orduan, horrelakoak egiten hasiko zineten, horrelako eh, barne bera begirako ekintzak, formazio edo ausnarketa mailakoak, eta imagino ere, kanpora begirako ekintzaren bat ja, egin izan duzuela, eta bueno, pues, horrek ere entzulei adieraziko diezen nolako lan egiten zabiltzaten. Bai, adibidez, egin ditugu, eh, seminario ezberdinak, batez ere gure artean, mm eh, makroekiminen inguruko ekonomiare, eh, ekonomiari kritika egiteko, mm monusek e, egin zuen halako panfleto panfletotxo bat, e, ba, makroekiminen, inguruko mm fanzinetxo bat, eta hori hartu genuen eredu gisa. Eta gero ekintzak, E, eh, nitugu pare bat ekintza, e, atera gara kalera maiz, ba, bafretoak banatzera, ba, kartelak eh, jartzera, e, ausokidekin eztabaidatzera askotan, adibidez e, garatu egin zen, eman zen eztabaida potolo bat, e, e, BBK Live baino lehen eman zanean irian e, kontzertu dutxo horiek Bilbon zehar, ba, nola egin zituzten ere Bilbin, mm -hmm. omen dela edo, mm -hmm. omen da, edo nahi dugu izatea, e, gune herriko ezagun bat da. E, eta horren ara ekarri zituzten kontzertu batzuk, gero mhm. joko zutenek ere MT eh, bebekan. BBK-an. Mhm. Ba, ez da handi bat, ze, Bilbi eta San Fran zan dugun bezala direla gentrifikazioaren eh, objeto, zan, bai. objeto edo, bai, bai. Eta hori izan zen, ez handia, ba, pinta batzuk hartu zirelako, uh eh, mhm. kontzertu horiek ikustera etorri zirenak eh, irainduak sentitu men ziren mm. Eh, kritika horien gati. Claro, hipsterak bai. kanpora, turist go home, etalako... Bai, bai. Eh, Gero agertu ziren telebistan, eh, Claudio Landaren programan, eta tipoak, eh, reporteroak bertan zegoenak esaten zuen, eh, estamos preocupados, porque claro, se viene mucho turismo tal, no sé cuál, estamos preocupados porque vaya a haber más protestas de este tipo. <laughs> Ojalá. dicen eh, e eh, bildurra, eh, horrelako protesta gehiago ere agertzea. Ba, eta nara erabiltzen duten ere, juste, alako programetan, e, potolo bat dana turismofobia, mm, eta hmm. gero eurek estaltzen, turismofobia horrekin eurek estaltzen dute euren aporofobia, ez da, mm. nola, txiro eta txiroen ganako ba, edo bildurra. Eta gorrotua. <clears throat> Gero hortaz aparte manzan ere Red Bulleko jauziak mm -hmm. Eta eh, hor e, ekintza bat egin zen eta bueno Bai, ba, ekintza bat egin genuen ere aprovechatuz momentu horretan eta gaur, gaur danik ere daudela bueno, Bilbon dago migrari etorkin asko mm asko eta asko egora oso prekarioan e, eh, egora irregularretan mhm. horrek ere balditzatzen du euren garapen eta euren bizitza eta autonomia. Eta aprobetsatu ze eh, momentu horretan zeudela auzoetako harreman dinamika horiek, e, eta bilbiko kulturetxean zeudela egun bat eh, lagun ostaturik, ba, kontra jarri nahi genituen ere ur jauzi, ur, jauzi, ur horien ekimen hori, eta hor gastatzen dan diruarekin ordu baterako, ordu mhm. baten gastatu egiten dira medioak eta mhm. danetarik eta gero bestalde nola ez estalido ikuste sinarazten diren bestelako realitatea gure Bilbo mhm. baita garri honetan. E, bai, jakintza bat egin genuen, e, agertu ginen hor subi e, baten, ez dakit, e, nola ditzen den subi hori, libelula baten antzekoa dana, hori mm -hmm. mm -hmm. beti azten dut izena. Guggenheim dagoen. Guggenheim dagoen subi horretan, ze eh, ur jauziak ematen dira lasalbe zubitik bera. Mm Eta hor inguruan batzen dan jende asko, erreka dago txalupaz beterik, mm daude hor ere guardia zibilak, mhm. ertzaintza mm -hmm. eta amatetan eta han bat. Eta ingenuen ekintza horretan, asmoa san ere jauzi batzuk egitea, mm -hmm. ba, pizkat egiten, baina... Bai, humorez. Eh, humorez, baina zerbait erakargarri eta... Mm -hmm eta zintzoa eginez e, testu bat irakurri genuen, erreferentzia hori eginez e, ba, nola gaur egun ere ba, mediterraneoa eta hainbat eta hainbat ozeano mm -hmm. dituzten lagunek eta beren bizitza galtzen dute eta gero mm guk azaten ditugu orduak horre alako txorakeriak egiten ere. Mhm. Eta ez, eta horrek ez dute egiten kritika egiteagatik, ez dute egiten dute diruagatik. Bai, eh. em, horren arira, ba, bi pertsona e, identifikatuak izan ziren e, eh, subitik jauzi egiteagatik, mm Guardia zibilak izun bat jarri dio banari, izun bana jarri dizkie. Gero zubian bertan protestanari ginen batzuoi, ba ere identifikazioak eman zizkiguten eta mozaldegea ezarri omen digute. Oraindik ez da heldu eh, mhm. identifikazio hauen eh, zera, baino badakigun nondik nora joaten diran e, eh, izun hauek. Mhm. Eta berez, zan zan gauza oso tuntun bat, ba, mar pertsona zubi gainean, geldirik, mm -hmm. mozorroturik. Mhm zuzenean agertu zen eh, el korreon, e, eh, minutu batzuetan, ez dakigun, mm. badakigun ba, nola, ba, ba, ba, poliziak esan zion, bai, e, egin dute mm, ekimen bat eta panikoa sortu egin da eta jendea bota egin da mm. zubitik. panikoarekin, <laughs> eta ginen gugio salto egin dugunak. Gero deitu genuen, zan, e, da, besorra da, eta eta bueno, gutxi grabea konpondu egin zan kontu hori. Mm-hmm. Baina hori, nolabait eh, gure lehenengo ekintza handia esan, eta jadanik eh, izan dezakegu izan handi bat e, le Mm horrek eramaten gaitu ere pentsatzera, edo, edo ikustaraztera, nolabait e, zelako legea edo ujartzen dituzten eurek mai gainean mm normalki, gero euren aktibitateak zapustu ez daide. Hori da, hori da. Bai, bai. Bueno, horrek gainera, bueno, esan nahi du hori badaukazuela e, egoera bat e, eskuartean eta bueno, pues, e, igual e, laguntza beharko duzuela alde ekonomikoan gauza hauek e, aurrera eramateko, ezta? E, multa hauek ordaintzeko kolektiboak hartuko ditu bere gain. Bai, ba, berez gure asmoa da, izun hauek eh, atzera botatzea, erakustea ez direla zilegiak, eta, mm, eta modu legeak ematen duen e, ibilbide horretan jarraitzea eta atzera botatzen ditugun, eta bestela ba, elkarrekin horren eh, ditugu, eta ingo ditugu mm. horre mm, elkartasuna. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean, noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogor gaude Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekinta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta argia, jakintza eta argia Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatik anirautea bertatik anirautea ezaren gudaz baietza sortu zukazioa legetza tartuz beti aurrera joatea beti aurrera joatea Ez da dukanak ongi oidaki eukitzea zein denona Bere premiak bete nahirikan beti bizidagi izona Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan Saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten Ametxeroak bazterturikan, sasizikinak behin gozerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. sortu ginenen beretik, sortuko dira besteak Burruka hortan iraungo duten zuaitzar daska gazteak Beren aukeren jabe eraikiz da erortzean berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak Gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta egia bilakaturik, ametsaren antziduri, herrizar batek bide berritik, ekingo dio urduri. Guztien lana, guztien esku, jasoko dute sendota prestu, Beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu Az ez dedin gizonen gain, az ez dedin gizonen gain Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu Az ez dedin gizonen gain, az ez dedin gizonen gain, gizonen gain Bueno, eta hemen Xavier Leteren kanta gozoa entzuten gabizela, E, bueno, ba, hemen izan dugu ja e, lehenengo elkarrizketatxo hori aritzekin eta bueno, oso interesante egiatan ez horren beste gaurko irratsaioa den amaika botxo eguna horren kronika bat egiten duelako eta zelan joan zen eta bar, de hecho, egun hori baino lehenago grabatutako elkarrizketa bat delako baina bai oso ondoa eh, aurkezten digulako e, E, ekitaldi hori, amaika botxo eguna, antolatzen zuen edo koordinatzen zuen e, eragilea. Oso ondo orkesten digulako eragile hori, kolektibo hori. Piztu Bilbo, Itzalien TV. Eta oso ondo asaltzen digu zergaitik eta e, ze elbururekin e, osatzen den kolektibo hau eta elkartzen hasten den jente hau. Eta, bueno, ba, analizio horretan e, e, oso ondo seinalatzen digu hiri eredua dela eurek eh, jorratu nahi duten eh, esparrua. Ez horren beste MTV kantolatzen dituen emasari hauen kontrako eh, ekintza isolatu bat, baizik eta bueno, iri ereduaren inguruko pedagogia, usnarketa, eta bueno, ba, gentrifikazioa, turistifikazioa, eventifikazioa, bezalako problematika horiek obeto esagutzea, eta horien aurrean, bueno, ausnartu, eta erantzun bat proposatzea, ez? E, nolako erantzuna eman behar dion gure herri antolatu honek. Eta, bueno, ba, horrezegatik igual e, aproposa iruditu zaigu berre eskuratzea e, elkarrizketa hori, gogoratu e, joka jai saioan e, osorik entzun daitekela, baina, bueno, hemen e, aprobetsatu ditugu parte jugosoenak. Eta horrekin, ba, ba ja hurren gora salto egin barko dugu. Eta urrengoak entzungo ditugunak, izango dira pentsio bizkaiko mugimenduko kideak. E, bueno, aurreko hastian, edo, bueno, duela egun batzuk grabatutako elkarrizketa bat da. Mhm. Eta, ba, bueno, ba, beraiekin entzungo duzuen bezala, pues, eh, hainbat eta hainbat gai jorratuko ditugu euren borrokaren ingurukuak, Eta, bueno, ba, gerora agian egingo berreskuratuko ditugu puntu horiek eta luzatuko dugu besterik gabe, bueno, bai aipatzea, ba hori xebera, ez, elkarrizketa hau duela batzu grabatu genituen, genine genuela, eta hori dela eta ba, elkarrizketan entzungo zu ezela aipatzen dan urriaren amasortzian e, egin behartzuten zuten dunen elkartek egin behartzuten bilera bat egon behartzela, eta Eta, bueno, ba hori ja pasatu da, eta egia esan barba dugu, ba horren inguruan guk ez daukagu, albiste, berri askorik. Bai, berak ideak aipatuko duen bezala, ba, datosen mugimenduako, bueno, ba, joango direla bebai publiko egiten, guk ere jasoala hoien berri emango dizuegu, en, baina, bueno, besterik gabe, apuntetxo bartxo horrekin, ja, ba, bagoa, zelkarrizketa antzutera. Bueno, con nosotras tenemos a Andrea Uña. Ella eh, participa en la Asociación de Personas Jubiladas de Vizcaya, que a su vez eh, pertenece al Movimiento de Pensionistas de Vizcaya que bueno, es ¿no? el espacio donde se juntan un montón de asociaciones y colectivos de pensionistas, que son esas personas que desde hace ya unos meses, como nos va a contar Andrea, pues están ahí peleándose eh, todo el tema este de las pensiones todos los lunes y no solo los lunes en la calle. Eh, hola Andrea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Hola, mira, a ver, eh, Queríamos, la primera pregunta es, porque claro, es verdad que no solo, pero mucha gente de la que nos oye, somos gente que aunque igual ya estemos trabajando esto de lo de eh, jubilarnos todavía nos queda lejos y no sabemos ni si lo vamos a conseguir hacer. Entonces, queríamos preguntarte, porque sabemos que todas las reivindicaciones que estáis llevando a cabo se las estáis dirigiendo tanto al gobierno vasco como al gobierno español. Y claro, queríamos saber por un lado eso, ¿no? Cómo funciona este sistema de pensiones, qué responsabilidades tienen estos dos gobiernos y luego ya te, pues si quieres luego te, ya te vuelvo a preguntar qué es eso que les exigís. Bueno, el, sistema de pensiones em, en realidad es hablamos te voy a hablar así por encima de las pensiones eh, son todo lo que cada vez que trabajamos eh, contribuimos y aportamos un dinero eh, a la seguridad social, bueno, también los empresarios y otros, y eso es como una hucha que cuando nos, eh, cuando nos jubilamos es algo que nos pertenece. Eso se llaman las pensiones contributivas. Luego están las no contributivas, em, las que no han podido trabajar por muchas circunstancias, o por enfermedad o porque se han quedado eh, fuera del, ámbito del trabajo, etcétera, etcétera. Y también estaban las antiguas SOBI que eran por enfermedad y por vejez. Eso así a grosso modo. Es derecho, no es una no es una limosna que porque nos hagamos viejos tiene que pertenecer, está amparado en el artículo 50 de la Constitución es decir, que no, es que de repente nosotros nos hayamos puesto los, los jubilados salir a la calle a decir, bueno, ¿qué está pasando con nuestras pensiones que nos están robando? Se tienen que ir todos los años adecuadamente, subir con el IPC real, porque además así también lo dice el artículo 50 de la Constitución, y porque hemos salido ahora a la calle el, el 15 de enero de 2018 pues hemos salido porque desde el año 2010, que se congelan las pensiones, luego suben un 1% en lugar del y desde, la, y desde las reformas, desde 2011 y 2013, solamente no hay dinero para las pensiones y nos suben un 0,25, y este es el quinto año, que vamos con el 0,25, perdiendo poder adquisitivo, pues eh, este año, además eh, eh, quiero recalcar que, que los que estamos en la calle, eh, así como los colectivos o, sindicatos o, partidos han estado haciendo, pues también luchando por las pensiones, pero ya vemos que después de cinco años con el 0,25 no ha sido suficiente, ha sido ya vía pasalo donde nos concentramos un 15 de enero. un grupo de gente que es el embrión de lo que ahora es el movimiento de pensionistas de Vizcaya, que como tú bien has explicado al principio, lo componemos diferentes asociaciones, eh, plataformas de jubilados, etcétera, etcétera, como unos 14, 18. Y somos los que eh, nos concentramos todos los lunes, el día 15, este lunes ha hecho nueve meses, y seguimos ahí luchando por una tabla reivindicativa. En principio, el 0,25, que lo hemos seguido, es uno de los pocos logros que hemos conseguido, eh, por lo menos para el año 2018 y para el año 2019 tenemos ya la firme promesa que va a subir por lo menos el 1,6, pero en el, 2018 y 2019. también hemos conseguido que este año, después de las protestas y de las movilizaciones, he eh, subido un 1,6, como te he dicho, para las pensiones eh, más bajas eh, contributivas y menos contributivas un 3% y a la vez para estos dos años. ¿Esto qué pasa? Bueno, esto es una de nuestras reivindicaciones, que como solamente tenemos de momento, si se aprueban los presupuestos de 2019, que estamos en pleno auge, eh, eh, tenemos 18 y 19, pero ¿qué pasa en el año 2020? Si nosotros nos marchamos de la calle y no conseguimos que el IPC sea real para siempre, que las pensiones se blinden, como ya dice el artículo 50 dentro de la Constitución, volveríamos o tendríamos la espada de Damocles que en el año 2020 estaríamos otra vez con el 0,25%, lo que supone, porque claro, tú te, estás dando cuenta, todo el mundo sabe, todo el mundo sabemos que lo, que sube la luz, lo que sube la comida, lo que sube eh, los seguros, todo, lo que sube mm, artículos de primera necesidad, eh, sube mucho más que el 0,25, que quiere decir que los pensionistas, en este caso, que son los, que nunca hay dinero o son los que dicen que no hay dinero, nos volveríamos otra vez a quedar con el 0,25 y no podemos permitirlo. Por eso seguimos en la calle, aun con estas pequeñas mejoras, como te he dicho, desde de este año 2018 y 2019. Eh, wow, <laughs> pues para las que eso ya te digo, para las que nos queda un poco lejos es como, mamma mía, menudo. jóvenes, aunque no, pero desde luego eh, lo veis como todas cuando teníamos 20 años. Eh, pues desde luego, pues, yo como estamos en el mundo y sabemos, hmm. todos tenemos a mamas y todos tenemos aititos y todos hablan de la pensión, la hmm. pensión. Pero claro, em, cuando, nos toca la pensión de los abuelos, hmm. eh, nos viene lejos, nos viene lejos a no que nos, los, que nos lo expliquen, ¿no? Pero es un tema muy complicado, muy duro y es una lucha que, que tiene, tenéis que escuchar los jóvenes porque lo que estamos pidiendo hoy por hoy es para nosotros, los hmm. pensionistas, jubilados, viudas, etcétera, etcétera, de hoy. Pero también si queda blindado, por eso lo de gobierno quien gobierna, las pensiones se defienden, queda hmm. para todo el mundo, queda para, para los eh, futuros pensionistas, para los de hoy, para los de mañana y para nuestros nietos, que algún día se jubilarán, esperemos, y que tengan dinero y que la hucha de las pensiones se quede para lo que en realidad tiene que quedarse, que es para, para eso mismo, para las pensiones, y no que lo gasten en otros meses. Sí, bueno, porque tenemos que recordar que uno de todos estos, o una de las cuestiones que más hizo, ¿no? Como que se convirtiese esto en un problema severo era precisamente este cambio en la Constitución, la obligatoriedad de pagar la deuda, ¿no? Toda la prioridad que se le ha establecido a eso, en detrimento de las necesidades de la gente que habita y que y que bueno, y que en principio, si echamos eh, la mirada para atrás en el supuesto estado de bienestar, pues parecía que aquello iba a ser así para siempre, ¿no? Claro, y además, eh, como tú muy bien dices, se cambia un, no sé si era un 6 o un 11 de agosto, mm. en plenas vacaciones de verano, la Santa Constitución, que no se puede tocar, ya no se puede tocar ni para hacer un cambio, ni un referéndum para queremos monarquía o queremos Em, o, no la queremos, o queremos una, una república u otro modelo de, Estado, no se puede tocar, u otro, otra serie de cosas, ¿no? Eh, no se puede tocar para nada, ¿no? Y de repente sí se puede tocar eh, que, se rescate en lugar de las personas a los bancos, a las autopistas, que se pueda meter la mano en, la hucha de las pensiones para otros menos eh, Eso yo creo que, ha sido muy sonado, que todo el mundo lo sabemos, pero no sabemos hasta qué punto ha repercutido en, mm. que cuando había 65 millones de euros, por ejemplo, en la hucha de las pensiones, que a lo mejor hasta el año, yo que sé, 2030 o 2040, eh, con las, mm, las eh, aportaciones que se sigue aportando no había problema, nos hemos encontrado que hay 5 millones, o sea que no, que de repente el, dinero ha desaparecido, pero no ha desaparecido para las pensiones, ha desaparecido para, para otras causas y otras eh, cosas que no era de menester, pues por ese cambio que se hizo efectivamente en, el artículo de la Constitución. Entonces tenemos que, reivindicar sobre todo lo que nos pertenece, que no, no es un regalo, no es una caridad, no queremos ir a la caridad, eh, sino que nos pertenece porque se ha contribuido. Y el Estado además amparará a las personas que por circunstancias no han podido llegar al mundo laboral pero que eh, tienen 65, 70 años y no pueden vivir en la calle. En la calle. Eso es, eh, cuestión de, del Estado, del Estado de bienestar, que además también lo hemos ganado con luchas en las calles, que en realidad somos las personas, la horquilla de ahora, de la gente que estamos en la calle, entre 60 y 80 años, por los que estábamos en la calle después de una dictadura y antes de la dictadura luchando pues por un estado de bienestar que conseguimos y que ahora se nos está yendo como el agua entre los dedos. <laughs> estábamos hablando de la, protección especial, ¿no? O por lo menos la especial atención hacia ciertos sectores que por el motivo que sea igual no han podido aportar, ¿no? A esa arca de las pensiones y que ahora es lo que tú mencionabas como las eh, pensiones no contributivas. Intuyo que ahí en ese grupo habrá un montón y un montón de mujeres. Entonces queríamos eso es Queríamos que nos contases un poco en concreto cuál es la situación. Bueno, se ha estado hablando bastante bastante porque también muchas de mujeres estáis especialmente eh, volcadas en esta lucha y pues si nos podías hacer así como un esbozo de cuál es la situación de la gran mayoría de las mujeres pensionistas. Eh, precisamente la gran mayoría de las pensiones eh, de las pensionistas es verdad que tiene rostro de mujer, pero por muchas circunstancias en la época de la dictadura y en un sistema patriarcal donde a las mujeres, aunque trabajaran de solteras, las que trabajaban, eh, cuando se casaban. Les daban una dote y las mandaban a sus casas con esas dos letras SL, que son sus labores, y que los maridos, los padres y el sistema aceptaba perfectamente que trabajaran, porque no es que no trabajaban, que trabajaran dentro del ámbito privado, que levantaran el PIB del país porque estaban haciendo un trabajo que tenía que hacer el Estado, como tener guarderías o como tener comedores para los trabajadores o como tener eh, residencias, como tener personas que atiendan a los dependientes. Todo eso que debería de hacer un Estado eh, lo hacíamos las mujeres. Mm. Nos hemos dedicado a los cuidados en el ámbito privado, a trabajar pero sin remunerar. No es que mm. no hayamos trabajado, están las mujeres o las personas que trabajan eh, y son remunerados dentro del ámbito mm, eh, pues eh, del trabajo externo y está el privado el de las que nos hemos dedicado o muchas a trabajar dentro y fuera en, realidad el estado además amparaba la economía sumergida porque sabía perfectamente que las mujeres estábamos haciendo un trabajo éramos las economistas las que cuidábamos a los maridos para que pudieran ir a trabajar, las que nos levantábamos por la noche, las que para que las parejas pudieran ir y estar sin ningún, vamos, sin ningún problema, eh, las que cuidábamos a los abuelos, las que cuidábamos a los tíos, a los hermanos con algún problema. E, esa ha sido la tónica general hasta, hasta ahora, hasta las pensionistas que tienen ahora, pues entre 65, 75, 85 años. Esta es la gran problemática porque son, y en realidad somos las mujeres invisibles, y hablamos de las casadas, pero mm. también de las que nunca se casaron, de las que no tuvieron oportunidad, eh, de las que se han quedado solteras, de las separadas, de las divorciadas que ni siquiera cobran, porque algunas cobran pensión, una, una porquería, otros los exmaridos los, los están en paro y tampoco paran. O sea, en realidad hay muchísimo, hay un número eh, grandiosa de mujeres que estamos en esta situación. Y de ahí lo de pedir los 1.080 de pensión mínima eh, mm. para tener una pensión de dignidad todas las personas. Y también no nos lo hemos inventado. Mm. La Carta Social Europea es lo que recomienda. Recomienda que ninguna persona puede vivir sin ese dinero, por estaría en el umbral de la pobreza. Y todos sabemos que las pensiones de 300 hasta 600 o 700 euros cuando los alquileres están en 700 u 800, eh, cuando mm, eh, la comida y la electricidad está por, pues, en la cuantía que está, tenemos que optar o por calentarnos o comer, o por vivir, eh, comprarnos algo o, comer, estamos así en esta escritura, ¿no? Y además con otra particularidad, como estamos viviendo en un sistema donde los jóvenes no tienen el trabajo o tienen muy precario, también mm. con esa pensión. Bueno, y hago una salvedad que en el País Vasco, en Euskal hay una ayuda con la RGI que, que sube hasta los 735 eh, euros más o menos, que es el salario mínimo este, profesional ¿no? Pero con ese dinero, y una suerte, porque no todo el Estado eh, eh amparan así, ¿no? Pero es que además con esas pensiones, la mayoría eh, están también ayudando a sus hijos y a sus nietos. Eh, y, ahora tienen que cuidar eh, al abuelo y a la abuela porque muchas familias viven con esa, con esa pensión. Eso es lo que queremos que se erradique también con esta lucha en la calle, por la dignidad de las pensiones, que en realidad es una lucha por la dignidad de los mayores. En relación a esto, igual, igual tendrá que ver, puedo, me da a mí así como la intuición, ¿no? Porque una pregunta que queríamos haceros era precisamente también toda la solidaridad, ¿no? Que se ha volcado, porque es verdad que la gran mayoría de concentraciones que hacéis eh, os juntáis la gente que pertenecéis a las asociaciones y demás, pensionistas que igual no estén movilizados dentro de una asociación o un colectivo, lo que sea, pero sí que es verdad que cuando ha habido convocatorias más masivas, mm, buena parte han sido realmente masivas. Y entonces queríamos preguntaros eso, ¿no? Y que puede ser que tenga relación con esto último que mencionabas tú, de cómo también eh, los y las pensionistas se han visto obligadas por la situación económica a volver a hacerse cargo, ¿no? De la familia en cierta manera. Y no sé si hay algún factor más que intuyáis vosotras que, que, haya sido determinante o cómo entendéis que la gente está recibiendo este mensaje, ¿no? Porque lo que hablábamos también, de que a la gente más joven se nos queda como un poco lejos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona todo este sistema? ¿Qué tal? pero también ha habido mucha gente joven que, se ha estado, que ha estado participando ¿no? cuando habéis hecho estos llamamientos. Entonces, ¿qué factores creéis que son los que están por ahí, ¿no? que hacen que la gente realmente, aunque intuya más o menos realmente cómo le atañe el tema, pero bueno, que se haya volcado ¿no? en participar y apoyar? En primer lugar, porque es una lucha justa, como he dicho antes, es una lucha por la dignidad de las personas mayores y, de sus pensiones y de su amparo, que debería de ser el Estado, como repito, que en el artículo 50 así lo dice, eh, y estábamos abocada y abocados, que este es el, quinto año, a seguir así per secula en seculorum. Cuando yo siempre eh, digo lo mismo, cuando nos dicen que no hay dinero, pero solamente no hay dinero para ir subiendo eh, las pensiones y que pagándolas al IPC, o que a la vez eh, lo que pedimos también es que no se puede vivir con un salario eh, mínimo interprofesional de 730 y tantos euros, mm. que lo que estamos, nosotros también pedimos un mínimo no de 900, que ahora que está muy bien. Eh, quiero decir que todo lo que vaya subiendo está bien, bendito sea y lo aplaudimos, pero no es suficiente. Con un mínimo de salario mínimo interprofesional de 1.200 euros que, se mueve la economía del país. Cuando hay dinero lo que hace es gastar. Las mm. pensiones mínimas eh, de 1.080 euros también es eh, movimiento en la, en la economía de un país. Estas son unas de nuestras peticiones, mm. pero a la vez nosotros pedimos que sea intergeneracional, porque se tiene que ver, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Si esto continúa así, además, con las reformas tan bestiales del, año 2011 y 2013, tanto laborales como de las pensiones, con el factor de sostenibilidad que es perverso, porque es un, el factor de sostenibilidad, mm, lo voy a resumir así en dos palabras, dicen que como las personas mayores vivimos ahora más que mm. cuando hace años, en el año 50 y tantos, se dice la esperanza de vida sí, estaba en, 40, en 65, 60, 65 años, pues bueno, se podía mantener el sistema de las pensiones, es pues que ahora tenemos la mala costumbre de vivir <laughs> más y llegamos a los 80, a los 90, y dicen que este, este, Estado no puede permitirse pagar eh, pensiones eh, porque llevamos jubiladas desde los 65, bueno, ahora desde los 67, con la reforma, que es otra de las cosas que pedimos, hasta los años que vivamos. Y eso es una perversidad, porque si hacemos estadísticas, no todo el mundo llega a los 90 años, jubilados que se mueren a los 65, que se mueren al día, siguiente de jubilarse, etcétera, etcétera. Eso es, eso es, algo perverso. tú tienes un derecho y, bueno, pues suerte que tenemos ahora, que, se vive un poco más y que es otra de, lo que estamos pidiendo que se derogue, que es el factor de sostenibilidad, que nos iría aplicando rebajas cada año cada vez menos, cada vez, cada vez menos, y llegaríamos pues a eh, los que se vayan a jubilar, pues que en los, años 40, en los años 50 cobrarían menos de la mitad de, su pensión, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, por qué está la gente y por qué responde? Porque sabe mm. que las leyes y el factor de sostenibilidad y toda esta barbaridad en la reforma de las pensiones es algo nefasto para nosotros y para el futuro. Y por eso responden. Y he de decir aquí, he de dar las gracias a la cantidad ingente de personas, hombres y mujeres, que cobran más de mil euros, que tampoco es que sea mucho más, pero bueno, hay pensiones eh, de 1.200, de 1.800, de 2.400, lo que les pertenece porque han cotizado, que están lunes tras lunes luchando con nosotros, porque es una lucha justa, ¿eh? es una lucha de la solidaridad. y apelamos también a la solidaridad para seguir en la calle, y en esta lucha. Mm. Este, yo creo que, tenemos, ¿por qué viene, por qué acude tanta gente? Eh, porque hay unas concentraciones masivas, tanto en Bilbao como en los pueblos, eh, de cantidad de personas, que además estas movilizaciones también están en el resto del Estado, pero no son tan masivas. Simplemente porque, eh, porque es la respuesta de la solidaridad, el compromiso y la justicia social. Es una lucha que nos la creemos y que se la creen. Y por eso se sigue en la calle. Bueno, y se nos está haciendo, muy a gusto realmente, pero un poco larga la entrevista. Sabemos que tú también tienes que hacer unas cositas. una reunión tengo ahora. Pero entonces, una última pregunta antes de que tengas que salir. Y es, porque teníamos algunas cuantas más preparadas, pero bueno, sabemos que esta semana, el 18, tenéis una reunión a nivel de la comunidad autónoma vasca, ¿no? de las asociaciones, etcétera, y para empezar intuimos, o eso hemos entendido, a, bueno, a poner ya unas metas o unos objetivos ¿no? para este año que viene. Entonces, a ver si se prevé algo o... el jueves, <laughs> eh, el jueves hay una reunión que ya es la cuarta o la quinta que se tiene porque se está interactuando con el resto, o sea, en toda la CAP y Navarra también. Y las propuestas son hacer em, movilizaciones conjuntas y presionar a los gobiernos, pero tanto de Gasteiz como, como de Iruña como de Madrid, em, en, todas estas eh, nuestras reivindicaciones y seguir haciendo conjuntamente más acciones para seguir en la calle para seguir en la lucha. O sea, no solo, para hacer cosas conjuntas. es, simplemente, eh, además la respuesta es buena, eh, eh, las reuniones son fructíferas y, tenemos mm, pues mucha unión y además es que simplemente para decirles a los gobiernos que, que en los próximos presupuestos, en estos, pues, que se incorporen sobre todo partidas sociales, que sean mucho más sociales. Y que esto he de decir, aunque están protestando mucho la derecha, son unos presupuestos sociales. Lo que pasa es que para nosotros son insuficientes. Y sobre todo para que se dirijan a mejorar nuestras pensiones, nuestras pensiones presentes y nuestras pensiones futuras. En realidad es eso. Vale. Jova, es que ricasco, Andrea, y ya te digo que se nos quedan preguntas en el tintero, pero para otra ocasión nos la guardamos. Sí. Y además quiere decir que también desde el 15 de enero hemos tenido seis manifestaciones con una afluencia masiva, que, mm. es, que, es, algo de verdad, eh, gracias a, las jubiladas, a los jubilados, a los vivos, a los jóvenes, a todos los que nos apoyan, que todas, tanto las concentraciones como las manifestaciones, son masivas, mm. que no debemos de, dejar la calle, que recuerdo la frase de la ministra el último día que tuvimos, eh, que nos reunió a una representación del movimiento de pensionistas de Vizcaya, que dijo, no hay gobierno que resista la presión de la gente en las calles, en este caso los pensionistas, que somos una marea viva, eh, que, mantenemos ahora mismo la lucha por la justicia social, igual que las mujeres. Las mujeres, el 8 de marzo, es una lucha y una marea eh, que, está viva y que cada día está más viva. Y ahora mismo las mujeres y los pensionistas estamos en la vanguardia. Ojalá sigamos. Bye. Y bueno, y nosotras todo, todo el resto nos quedamos también a expensas de a ver a qué nos convocáis, pues para, ah. eh, para ir a estar detrás. ¿no? Porque en este caso nos toca estar detrás y apoyando. enseguida, bueno, vosotros, pues, pues, pues, sois muy jóvenes, porque yo te conozco, eres muy joven. <laughs> Pero, pero también el tiempo pasa y y si vamos dejando todo hecho, pues mucho mejor. <laughs> Ah, eso es, eso es. Pues es que ricasco, Andrea, y ya, ya tendremos ocasión de volver a hablar, pues. Muy bien. Venga, suri, ondo y billi, agur, agur. Il la tasta mi vacilla, hoy qué maravilla bueno, eta esan bezala, gurekin izan dugu Andrea Uña, bizkaiko pentsio duen mugimenduko kidetako bat, eta, bueno, ba, urrengo elkarrizketarekin joan horret, ba, agian pixka bat e, laburtzeko edo, pues, e, guk behintzat dugu nahi genituen, ba, berak aipatutako kontutxo batzuk, ez, adibidez alde batetik, kalean egotearen zera hori, ez, e, ba, presio hori edo behintzat hori edala euren autua eta esan bezala naizta gauzatxoak lortzen joan ba, behintzat bera aldarrikapen, beraien aldarrikapen guztiak lortu arte horrela segituko dutela ba, indar hori eta gogo hori hor daukatela hori guretza behintzat izan da horrela aipatzeko kontu bat, beste gauza bat ere, ba, zelan askenean oso sektoriala edo gizartearen sektori oso konkretu bat eragiten dion ba, borroka honek beba ba, zelan erakutzi digun edo komentatu dugun elkarrizketan zehar ba, askenean belaunaldi guztiak ikutzen gaituela eta ba, kontzientzia gehiago izan da edo ez zer ikutzen gaituen ez ba, horrek isla eukitzen ari dela hori. Eta, bueno, eta beste datu edo kontu bat bebai, aipatu nahi genuena, eta agian nola bait lotu ere, aritze ba, zera piztu bilboko kidearekin egindako elkarrizketan, ba, alde batetik zelan aipatu du digun edo azaldu digun zein den emakume pentsio dunen egoera, berak esan duen bezala, ia, ia praktikamente emakume pentsionista guztiena, Eta horri lotuta ere zelan atera zaigun, ez? Ba, familia, komunitate edo ba, bez eremu, ba, ber, eremu bezala berreskuratzearena bai gure gizarteetan suposatzen duena, ez? Askotan eta horrekin egi, horregatik egin nahi nuen lotura bebai aritze komentatutakoarekin, ez? Askotan ez egiten dugu gure gertuko harreman hoiek, ez? Gure elkar bizitzan edo garatu daitezkeen harreman hoiek ez ditugula bueno, ez ditugula berreskuratzen galtzen ari garela, ez? Inposatzen diguten bizi eredu honengatik, baina familia bere bai zelan geratzen den beti hor, ez? Ta momenturik ba saienetan krisia edo deitu izan den horretan, ba bueno, eh, Andrearekin ez dugu zehazki aipatu, ez? Baina nabaria izan dabe bai emakumen langabezia tasaren igoera eta hori hori ez da debaldekoa, azken finean ba ez dagoenean nola zaindu, ba, emakumen emakumeak izaten gara, etxera hueltatzen garenak beste danak zaintzen, ez? Askotan be bai Hor dagoelako emakumeen soldata be, ba, bigarren mailako soldata baten modura, soldata osagarri baten modura, eta bueno, ba, galdu behar izatekotan, ba, sakrifikatu dezakegun soldata hori, ez? Eta... Eta, bueno, eta hoiz ez, ba, aritzenarekin lotuta, ba, agian, ba, segatik ez, hasia bengoz berreskuratzen gure gertuko harreman guztioiek, ez daitezen izan, hmm. ba, betikoak, ba, eure, euren lorpen guztiak galdu, bueno, galdu edo sakrifikatu behar dituztenak, ezta? Eta hala ere, ez, hauek, puntu hauek ziran guk aipatu nahi genituenak, baina esan beharra daukagu baita ere, ba, ba parte batzuk, diskurtso honen parte batzuk, gue berak, ba, ez dituenak ba beste neuneko unean, baina, bueno, zalantza horrekin imaginatzen du, eta eh, e, pues, eh, asmatuko dituzuela edo ez, baina guk eukiditugu ditugu urrengo batean saio bat egiteko ba, honen inguruan, pentsioen sistemaren inguruan, ba, pentsioak mundu eh, sistema kapitalista honetan, mm. e, estatua bera. Eukiditugu gure, gure elkarrizketak eta gure eztabaidak eta gure debateak eta usnarketak, de, de hecho, ba, bueno, ba, elementu asko daude aipatzekoak, ez, legearen eraikuntza, estatua, e, pentsio dunak bezalako e, kolektiboaren horrek guztiak zer suposatzen duen eta bar eta egiatan ba hori gauza asko hemen e, e, antenetik kanpo egin dugun este debate txiki honetan, ba, gauza asko ikusi ditugu, eh, kasi irratsaio oso bat egiteko modukoak. Osea, que, ba, ba seguramente gure etorkizunean hori ze, egin bako dugu debate bat, edo tertuliatxo bat, edo hau guztiak hausnartu eta hartuko dugu kompromisoa, ezta? Bai, bai, bai, nik ez daki, eh, exactamente noiz egingo dugun, ze badakigu hori kampaina ez da bakarrik saionetan bukatuko, luzera joko du, mm. hainbat eta hainbat gai jorratzeko asmoa daukaguta hilabete batzuk gara behintzat, iria inguruko kanpaina edo hiri ereduaren inguruko kanpaina honekin, baina bueno, hor geratzen da. Agian ez da kanpaina moduan agertuko, posible da lehenago ere agertzea mhm. ba, programatxo baten modura, mhm. eta ba, webgunean, eta aizu ez dugu abipatu ez dugu epatu gure webgunea, ez dugu aipatu zer sarreran, <laughs> nenez, baina, ala ere, ez dugu aipatu, kabolidan, ez dugu nes aipatu, ez dugu aipatu telegram kanal bat daukagula. Exactamente. Eta, eta, ba, arpidetzen bazarete, saio hori egiten dugunean, agertuko da telegram kontuan bebai. Horixe, eta partekatu jendartean, eta izan daitela masiboa. Horixe, horixe. Eta, bueno, Jon, kontatu iguzu, zein izango da nurrengo elkarrizketatxoa, norekin? Bueno, eta, ba, Jon gaitezen, e, eh, iri eduro eredu honen eh, beste, beste hildo batera, memoria. Esan oide gauza bat dala txie, eh, iraganagaz e, eh, zer eta beste gauza bat dala memoria, orain, orain aldiagaz dekon, dekon gauzea, ez da? memoria hortan, agian erresistentzian dauzen e, identidade horiek sustatuteko e, sustantzia hori edo izen memoria. Eta horrezetan eh, lanean dabiz eh, etxe barrieta memoria elkartea. Etxe barrieta memoria elkarteak ba, memoriaren eh, gatazka hortan edo parte hartzean du ba, ez daiteen izen memoria dinogun ofizialista edo mainstream hori ez daiteen e, nagusitu beste memoria txiker batzuen aurrean. Eta ba, horretako ba, kide bat e, e, e elkarrizketu genuan e, unean, eta bueno, ikusi zue zeinen elkarrizketa ederra, entzui zue, zeinen elkarrizketa ederra e, izan genuen geurean. Horra beraz, e, txebarreta memoria elkartea. Bueno, ba, jarritzen dugu hemen, osea, amaika botxeguneko kronika berezia den programa hau egiten, eta, bueno, telefonoaren bestaldean badugu lagun bat, bera etxebarri eta memoria elkarteko kidea da, eta hori dala eta elkarrizketatuko dugu, kaixo, arratzaleon? Kaixo, arratzaleon. Bai, bueno, ba, etxebarri eta memoria elkartea, E, bueno, galdera baton batzuk etortzen zaizkigu burura eta ez dakigu exactamente nondik hasi, baina igual komentatzeko edo hasteko nunbaitetik, bueno, zergatik eta zertarako sortu duzue memoria Etxebarri eta memoria elkartea? Bai, e, bueno, e, gutxi gora bera, bueno, aspalditik zetorren ez, ba, aldeza, bueno, e, lehenik da behin esatea, ba, hori, aldezarrean e, lan egiten duen edo aldezarreko ere geografikoa e, lantzea helburu duen e, elkarte memorizatu bat dela, etxegarreta memoria elkartea. Eta bueno, eta aspalditik zetorren e, ez genukan e, alako e, pinori, ba, pizka talda zeharrean, ez, ba, historiko kiguretzako eta baitere Euskal Herriaren historiaren zako hain gehi hartakari garrantzitsua e, retatzen hau ba, bueno, behar zuela, ba, e, kontatu ez den historio pilo bat daudela, kontatu ez diren, edo kontatu nahi izan ez diren, ba, historio pilo bat daudela alde duela bosteun urtetik ona, eta garrantzitsua ikusten genuen, ba, bueno, e, ba, no, urtetik eltzea, eh, ba, memoriaren eta errelatuaren kontakizun horri, no? El, mm. historia los olvidados pizka bat, ba, bueno, ba, izan zen gure, gure, gure elburua, etxe barretan memoria sortu, sortu genuenean. Bai, bueno, horren arira elkarteak badaroa, badaroaz, bueno, ina esango diguzu exactamente zenba denbora, ez, baina urte bete inguru ez, lanian edo beintza sorkuntza prozesu horretatik ona, okerrez pagaude, eta bueno, bola da guzti honetan, ba, ze, ze lan egin duzu ez, bueno, gero bestaldetik, bebai beste gauza galdetu behar dizu, baina bueno, azteko nun baitzetik, ze lan egin duzu eh, oin arte. Bai, eh, claro, guk guke, eh, bueno, lehenik eta behin, bueno, aziran, ba, kriston pilo bat geneuzkan, kriston e, nahazte urrastea gure buruetan, ba, jakiteko noren fokatzea, ba, memorian lanketa hau, ba, aldezarrean. Ordan duela urte bete edo, hasi ginen ja lagun, aldezarreko lagun, ba, lagun talde bat, militantzia esparru ezberdinetik dentozenak, ba, ikusiz, ba, bueno, ba, ikusten genuela garrantzitsua, hasi ginen begiratzen, ba, hori, ba, elkarten memoristiko bat sortzeko, eta sortu genuen, eh urtarrian edo otzaia inguruan ofizialki etxeborrieta memorial kartea. E, e, eran, e, e, ikusi genuen gure burua, ba, oso zaila dela, e, memoriaren lanketa hori modu pedagogiko eta patxada, patxada sartzea e, ba, nolako e, kontakizunaren eta baita ere ba, aldezarrearen e, historia guzti hori, ba, ez genekien oso ondo nola, nola hartu eta nola enfokatu orduan. Lehenik eta behin, erabaki genuen, ba, bikarri markatzea, bat izango litzateke aldezarrearen e, historia kontatzeari edo kontatu gabeko historia hori, hau da, amnesia kolektiboa daukan gizarte horretan, kontatu gabeko historia guzti hori, e, ba, bueno, ba, kontakizun bat, kaleratzea, gizarteratzea, eta beste alde batetik, ba, plantatu genuen alako karril e, e, ba, ekimeneak egitea eri begira, edo gauza konkretuak e, planteatzea eri begira. Pizkat modu praktikoan esan da. -huh. Mm-hmm. alde batetik, ba, adibidez, kantatu genuen, e, tur memoristiko batzuk eh, sortu behar genituela uzokideen txat, bertan datozen bidaiarien txat, mm-hmm. eh, ez, e, ez gaur egun sortzen diguten friturren formatorretan, ez, baizik eta auzokibei eta baita ere interesatu dauden kanpoko jendeari ba, kontatzeko aldezarrean gertatu dituko historiak eta horren adibidea izan zen aldezarreko lehenengo bigarren gaztegunean antolatu genuen e, altzamendu altxamendu inguruko turra, ba, bueno, hogeita maseiko joa altzamendur, ze eragina izan zuen alde zarrean, ze evidente agon ziren, ba, larrinagako gartzelatik azita, e, atzuriko farsisten zarrera bilbora, eta bar, eta bar, eta bar. Eta gero beste karrila esan dugu, ba, bien bat, ekimenei begira, edo baita ere, nauza konkretu begira, ba, antolatu genuen, begirada bat askatasunari, aurten betetzen zirelako berrogeita mar urte, eta barrieta etako kidearen eh era itsuteneti. Mhm. Ba, hori hori da orain arte markatu ditugun bikarria. Bate izango litzateke kontakizun historikoaren e, garrantzia azpimarratzen duen, ba e, turme modisteko batzuk antolatzea, lehengoa izan zera altamendu fasistaren ingurukoa, eta beste karrilean, ba ekimen edo ekitalditzuena edo kanpaina konkretuena, ba egin denuena, begira hartaspenari, batxabitze barri eta bere belendialdiaren, ba ba hautmentzeko eta gogoratzeko ba, ekitaldi sorta bat. Ba, eta justo beitu hori izan zuko ba. bota duzun horrekin josi dezakegu perfecto urrengo galdera hori, gordeta genuena. Claro, etxe barrieta memorial kartea, etxe barriera izen hori, ez da... Bueno, ja, zukar aditzera nola baita eman dozu, ez? E, nortzen e, Xabi Etxebarrieta, bueno, izatez Etxebarrieta nahiak, biak, ez? Baina e, zergatik, ez, bere izena hartu, eta ipini hor, ez, ba, erreferente moduen, eta horrekin lotuta, imaginatzen dut hausoak ere zer ikusi haukiko dauela horretan, erabaki horretan, baina horretaz aparte bebai, elkartean, ba, imaginatzen dut Xabi Etxebarrietak eindako ekarpenari ere begira egongo zaretela, edo behintzat hori presente izango duzuela, ez? Ba, kontal badiguzu, zer gaitik bai. etxe barri Xabi, bongo eh, gora ekarri eta ze ekarpen egin zituen, edo bai, buka, guk, e, azkenean, e, guretzako, e, ba, egon ginen baita ere, ez, ba, elkarteari begirako izen berdinak e, begiratzen, baina guretzako eta baita ere, ez, ba, lubakiaren e, parte batean kokatzen garelako, ez, e, eta hor ikusten genuen, ba, guretzako, itzegin algenuen, e, deitu altzen, heli gaiaztegi baita ere alde zarrean bizi zen e, gubariaren izena, baina guk ikusten genuen baita ere, oso, o, edo baita ere azkenengo berrogeita mar urteetan herri gertatutakoa, ba nahiko asturan edo baita ere e, podere faktiko batzuetatik edo e, mas mediak egin duten e, ez, e, mediatik hori, ba, bueno, baten ere auzo mailan genukan aukera ba, hori kontrastatzeko, eta guretzako, esaten ez, puntuko konkretu batean kokatzen galenez, uste genuen, ba, txabi, txabi txabarri eta, hau da, etxe barri eta Josean eta Txabik egindako ekarpen e, teorikoa Euskal euskal berpizkunde kultural, politiko eta sozialentzako, ba, ba, igual, euskal, euskal herri mailan ikusiko, ba, e, teoriko edo ekarpen teoriko handienetarikoa beraiek dela eta gainera beraiek aldezarreko e, bizilagunak ziren orain unamuno plaza deitzen dioten hori geita lautik ba bueno, hau zoan, e, irurogeita sortzitik etxe barrieta nahien plaza moduan ezagutzen da eta gu ikusten gero, nortzia ba, daukagu e, txabi etxe barrieta eta josun etxe barrieta bezalako e, pertsona garrantzitsuak Euskal Herriaren historia modernoan, ba, baita ere, omenaldi edo e, ikusten genuen garrantzitsua, azpimarratzea, ba, bereien ekarpena, eta lehenengo kanpaina horri, horri buruzkokatu genuen, aparte, elkartari e, izena ematen dio denak, batxe barreta nahiak direla. Mm Bai, eta gainera, bueno, ekarpen hori denbora pasada, baina bere horretan, bueno, igual eskatuko ditu, ba, egoera sozialen gatik nola baiteko, ba, berrirakurketa batzuk, baina hor bertan dago, ez? Ba, daukogu igaraiaretan bizizan bezala, ba, migrazio uoldeak, egia da gaur egunekoak forma ezberdina daukatela, karrazoi ezberdinak dauzkatela gian atzetik, jatorri ezberdinetako jentea datorkigula, baina hori Klase borroka horren eta askapen nazionalaren zera bideak ustartze horretan, ba, oraindik, ba, hori, aldatzen badoa ere ingurua edo egoera konkretua, ba, ba direla nahiko presente edo behintzat eguneratzeko moduko, modukoak, ez? Claro, ba, guke egiten duguna, edo e, elkartetik e, egiterakoan e, irakurketa edo kojuntu edo momentu politikoarenak, ba, bueno, ez da gure zer baina bai, zuk esan duzu moduan, egitea irakurketa uz, historiko bat, ba, dibidez, etxe egindako ekarpena, hau da. Etxe barrita izan dira, belaunaldi horretako, ba, erreferente e, nagusinetarikoak, baita ere, zabi duela berrogeita mar urte, e, etako militante armatu moduan erailzuten zuten lehenengoa izan zelako, eta baita ere, e, bizitzak zuen lehen, apizkal, ba, zikloratuari aziera eman zio, e, zio praktikoan bere izan zelako, baina baita ere, eta bere ez horregatik baizik eta e, zabi, josean mm. erbestean zegoela, etaren asamblearen bigarren partean, e, mm-hmm. biga, asamblea hori bidatu zuelako teorikoki ez, eta asamblea horretan, e, mai gaini Ez, mm-hmm. e, paradigma politiko berri bat. Orain arte, Euskal Nazionalismoa beti lotua izan, e, lotuta joan izan zen, e, ez, bertiente eh, do adar es horri, non ez, konfesionala eh, kristautasunari eta Elisario solotuta, euskal kultura eta identitate ematen ez, arrazaren kontzeptua, odolaren kontzeptua, eta zabik, Madainan jarri zuela, egoera edo momentu historiko horren azterketa konjuntural eta taktiko bat egin ez esatea, ba, Euskal Herritarra eta Euskal Euskal Herriaren askapena, eta Azkapen soziala zakon berdinaren bi, bi, bi direla. Mm. Ez, ba, garaian, ba, zegoen gudan imperialista, baku, ba, Vietnamen, Argelian, mm. balotzen zuen, e, irauntza antiimperialista, irauntza e, nazionalak, mm. sozialekin, eta bere mai gainan jarri zuten, teorizazio horietaren bosbarren asambladak, eta horren bultzatzaia izan, izan ziren e, eh, asamblada horretan. Bizkat, matizatzeagatik, eta mm. egun dauden e, ezberdinak, ja, gaur egungo paradigma inkluso non dezakegu, ba, zuk faktoren gatik, ez? Mhm. Ba, migrazio, migrazio ez da barne migrazioa beraiek ulertzen del modan, ba, eta kanpo migrazio bat, eta bar, eta bar, eta bar, gaur egungo paradigma edo izango zuen moduan, eh independentsia sozialismoa lutsa eh gauza berdinak direla. Mhm. Hala, ja ez da kanpon berdinaren bi aldeak, eta gauza berdinak direla, ez dagoela emantzipazio nazionalik, emantzipazio soziali gabe, eta aldrebez. Egia da, bebai, aldaketa guztioietan ere, hasi dela etxoine, segundu txobet, segukitu dut hemen nik zeo zer, eta, ehe, uste dut goazela. E, zera, bebai, e, azkenengo urteetan bebai, esparru edo askapen sozial horren esparruan bebai, sortu direla edo indar hartu dutela, bestelako ba, faktore e, hildo batzuek, ez, agian irurogeita sortzian leku. Eh, ez zeukatenak edo zirenak ikusten hain bere biziko bezala, ez? Gaur egun behai feminismoa jartzen dugu hor lehenengo lerroan beba, bai, agian garaiaretan ba pizka bat, ez? Outsiderra zen feminismo ura edo bueno, outsiderra baino ba barrutik beste plano batean mugitzen ari sana, ez? Eta gida da bazentzurretan, ba ba badaudela, ez? Faktore elementu berriak be bai, ba barneratu beharrekoak. Ezta? Bai. Bai, bai, hmm. bai eh, argi dago gaur egun e, lehen eh, borroka sektorial ulertzen zirenak edo ulertzen genituenak, ba denbora den pozioz eta logika e, logika zapalkuntzaren logika ni azterketa berritu bat eginez, ba epizentuan ipini direla, ez? Xabi gaur egungo esango zu e, independentea sozialismoa ez, ez dela termino gokia bai, eta feminismoa dela, guztia barne ditzen duen, eh? Hmm. Ba, barne ditzen duen teoria, baina, klo, itzabi, itzabi <laughs> eh, dago eta zakiz izango zuen, igual <laughs> gara jo eh, beste, beste sortuko zuen, baina bai, bai, bai. Bueno, egia da gauzak <laughs> anakronikoki ere ezin ditugula ba, ba, ba, analizatu eta kritikatu, ez? Gainera hori bai. bakoitza da bere tokatu zaion gizartearen da bai, garaiaren bai. seme alaba, badaude oso oso visionarioak agian izan daitezkenak, baina bueno, begungo, bueno, garaiko barkatu egoera horretan, ba, zeuden elementuetatik egintzako erakurketa, bueno, esan daigun nola baita esatearen itzan niri gustatzen ezaidan arren askorik, ba, errealista bat, ez? Zauden, maiganean bai. oso modu evidentean zeuden elementuekin, analisi orokor eta barne hartzaile bat egin bai, zuela. Bai, horren ari da, ba, guk eh, joan ginenean e, Laskauko Beneditarren e, aiten e, arkibora, klaro, arkitzen zenituen dokumento bat, gaur egungo mugimendu iraultzaile batentzako eh vamos, desfasatuta ez baizik eta ba, etaren lehenengo barne barnagiriak makunaren paperari buruz, ba talde zaintzari buruz eta bar eta sorionez guzti hori gainditu gainditua izan da eta sorionez esaten dut E, eh, aurrera pausuak e, eh, logika honean doaz, ba, teorizazio bo, ez, ba, gaur egungo mm. panorama politiko eta sozialaren teorizazioan barnean. Batu mm mm-hmm. bezaten zuten, nire dugu, eta sortziko belaunaldi hori, los pensionistas que están ahora en la calle. Orduan, <laughs> esaten du gauzak asko aldatu dira, baina justamente txabiren zabiren bena da orain emakumeekin batera kalean jarraitzen dutenak, ez? Baztertuenak, zapalduenak, sistema sostengatzen duen sistema eteropatankalaren oinarriak direnak. Claro, baina, claro, hau gehiago esatu nire ikuspegi pertsonaletik, hau gehiago zentratzen gara, ez? Eh, ikuspegi historikoaren e, azterketa bat eh, egiten. Horea, bai, eta, bueno, badago bebai gauzatxo bat, E, ibili garena komentatzen eta nik uste komentatu dituzun hauekin, ez, elkartea sortzeko arrasoien artean, egon egonda, ez, hori baztertu on edo desjabetutako memoria berreskuratzearena eta ba precisamente claro, 11 botxo egunean bertan egon zineten, e, bai zeuen proiektua aurkezten, bai egunean zehar hor postutxo batekin eta bueno, azken finean zelan be bai, ba sor, bueno, sortu nahi duten edo sortzen ari diren, bultzatzen ari diren, hori botere faktiko bote bultzatzen duten hiri eredu berrian, bebai, memoria berreskuratzeak duen beharra, ez? Edo eredu berrian, ez? Bueno, eredu berriari antagonismoa egiteko, ez? Ba, behar guzti, hau. Zeuek zentzu horretan, bueno, zeu zerraipatu diguzu, baina gaur egungo gizarte honen barruan, ba, zelan zelan ekiteko edo zelan e, ba, baterat, bai, zelan ikusten duzu ez burua, ba, bebai lango bestelako dinamika batzuetan parte hartzen, ez? Hori be gustatuko litzaiguke jakitea. Ba, eguke eh, azkenean e, gure txikitasunetik eta baita ere auzo perspektiba batetik ba, aurrekoan e, eh, botxo egunean e, bizizan genuena, zenbait ere, e, e, e, bilboko ez eredu grisa e, linealaren aurrean kokatzen diren espresio kultural, politiko eta sozial ezberdinak ez. Desde mhm. la gente que ha venido de Somalia a ganarse la vida eta nahi du bere kultura erakutsi eta hemengo kulturarekin e, e bat egin eta fusionatu, e, inkluso ez, ba, elkarte memoristiko bat hitz egiten duela alde zarrean gertatu duriko gauza historiko buruz. Esan genezake, eh Xabi Etxebarrietaren e, belaunaldi horren, edo ez, e, irautza kultural politikoa sustatu zuen belaunaldi hori, bai ere kulturalean, Euskara Batuaren e, e lehenengo Euskal Erromeriekin eta bar, e, mhm. altatu zire, edo aurrea jarri ziren, gaur egun, e, botxe egunak aldarrikatzen zuen, edo horren, eh, es decir, no, que han cambiado los tiempos, han pasado 50 años, baina boterean jarritzen dutenak, edo berdinak direna. Mm el hijo de, el primo de, eta mhm. azkenean mm -hmm. Bilbon e, daukagune, daukagu gai ez arazo bat izan genuen e, eh, juridiko kies, ba, COVID-ek salatu dizigula, e, ezer egin gabe, bakarrik izenagatik jarri zuela eta bat elkartearen kontra. Mm -hmm. Akin gabe, zeintzen gure helburua, zeintzen gure funtzio soziala, eta hor, e, babes bat e, denuen, genuen, eta babesa etorri zen, betiko, ez, los que están abajo a izquierda, fueron los que nos nos babestu zigutena. Uh Eta ikusten horren, ba, botxo eguna bezalako bezalako ekimenak, amaika botxo eguna bezalako ekimenak, lortzen dutela da, ba, jende guzti izanetzea, elkar harremantzea, e, etorkizun batean, inkluso alako sareak e, eraikitzen e, jarretzen badugu, edo lortzen badugu, egual etxabarretan memoria elkartearen e, bat izango da, ba, ez, e, Euskal Herrian egon diren etorkinen inguriko, historia kontatu ez den historia hori kontatzea. Nik uste dut ematen duela aukera, ba, bueno, ba, elkarte bako eta baita ere bere ez, anboldatzeko berekin bidea, baina baita ere elkarlanean e, ere muak espazio. Bai, eta komentatu diguzu, si acaso, es, posible izango litzateken lan hildo bat, baina ja behintza aldetik bukatze aldera, ba, galdetu nahi geni zuen beba, ea hori sebera, ze, zer daukazuen, zer darabiltzuen zuen eskuartean, ba, epe, ba, motzera, ertainera, zer daukazu, bai, zer bai, ronka bai. daukazu hor finkatuta? Bai, e, eh, eh, karri bat izango ditzatekeena, e, eh, ba, turme bolistikoena, memoria historikoaren lanketa alde zarrean, ba, ziko dira berri zintzen, proiektu berri, berriak definitzen, egin zuten edo, e, daukat definitza hori, hogeita maseizko, inguruko e, bizitagiratuak, informazioz berdina, eta hasiko dira, ba, diez, emakumea, papera, e, bilbo e, aldezarrearen e, garapen historikoan, beste ikuspegi bat baita ere da, ba, zerako eragina izan zuten e, drogak e, eh, zarreko bizitzan, mm lotuta baita ere, e, sobre el, no, el movimiento punk en Euskal Herria y en el casco viejo, ba, zaude idei pilo bat eta proiektu polit pilo bat. Eta beste alde batetik, e, ekin ba, gaude, bueno, egiten mapa bat, ba, bueno, adidez, e, aurten egin dugu pizka taskar, ba, obidio ferreida, barrenkale barrenan e, eraizuten egunkali saltzaile bat, mm -hmm. ere garaian eta eraizutela, salatu, salatu zuela e, estatuak, eta gero hausoki belkarteak eta hausoki ezberdinak ikusi zuten guardia zibila akatutako e, pertsona bat izan zela, eta pizka bat, gaude mhm. pizka definitzen kurtso berrian zintzuk izango, izango diren erronkak, baina e, bide horretan, eh? Mhm. Azterzea zenoko utxuniak ikuste ditugu ikuspegi memoristikotik, eta horri ekitea. Uhum. Eta gainera beintzat hori, ez? gu, bizi esparruan ondo kokatutakoa, ez? Aldezarretik eta egindakoa aldezarrari begira, baina bebai bai, mundu guztiari eskaintzeko bebai, ez? Ezagutu dezan benetan bai, bai, gure gure hartzaile nagusiena egia esan auzokira dira. Zen azkenean eh berai pasatzen dira aldezarreko puntu ezberdinetatik, leku ezberdinetatik, bidi gertatzen zait pasatzen naizela ez dakit eta jendearen e, memoria kolektibo da. -hmm. ez, eh, aurrean daukagunak uste dute, beraien mas mediak izan da, komunikabideak, ekonomiko eta politiko guztiak, bat daukagu dela memoria kolektiboa. Eta gure hartzaien nagusena, hausokiak dira, hausokiak direlako, benetan, historia bizi izan dutenak, eta, ez dezir, historia da baita ere, zaspikatu duela marurteko denengo desalojoak, eh, bilboko gaztete, den desalojoak, gure, gure e, hartzailea da, e, ez jabetutako jende guzti hori, ba, bueno, saiatzea zaretzen, ekarpen memoristiko ere egiten, bakoitza bere bizipena botatzea, dakago ere idei ba, polit bat dela e, tabernetako zurrumurruak, tabernetan kontatu diren historia edo gertakari ezberdinen inguruko lantzo bat egitea. Dago idei pilo bat, falta seguna da pizkat, ezertzea kurtsa ziera hontan eta ordenatzea dana. Ba, ez dakit beste e, zer gehitu nahi duzun agurtu aurretik, beti, bueno, saiatzen gara aukera badukagu bai. eskintzen, tartetxo hori e, eskertzea ez, ba, guk, eh, bueno, ba, ez, ba, azkenan programatzu hau doa gogoratzera baitele amaika e, eh, ba, bertan lan egin zuen jendeak, aurrera atera zuten e, jende guztia, ba, kristona izan zela, eta, eta animatzea nik uste dute bide horretan, ba, asko dagoela egiteko, eta aukera asko dauzkagula, ba, elkar, Bai, ba, jo, gure aldetik ja, geratu gara komentatu dizkiguzun kontutxu guzti hauekin, eta seguro, seguru, kurtsu honetan zea, arrelkarren berri izango dugula, do kontaktuan jarraituko bai. dugula, eta aurrera begira be, ze gauza guzti horrek, ba, esan dozuna, alde zarretik eta gehien bat alde zarreko hausokide edo hausokidei begira eginda dauzela, baina guk behintzat bai zabaltzeko zabaltzen laguntzeko aukera emon alba dugu eta guretzako bebai, naizta irala osoan dagoen irratitxo bat izan <laughs> ba bebai ekarpen hoiek beti laguntzen dute ez auzo guztien ba, bizitza edo berpisten edo beintzat erakusten posible dela ba korronte nagusiari bebai ba kontra egiten frenatzen ez nolabait Eta... <laughs> Solo los peces muertos siguen la corriente, dijo uno. <laughs> Bai, oi, da. Ba, bai, eske, ba. esan, esan eskerrik asko irolako peinari, eta hori, zaretuko nahi zurrengo batean, pues, pillar maz tabla, muy atropia. Ah, hei, lasai, lasai. Baina esan dako, hain berriro, ze eskuartean dauko zu esan, asmo eta ideia guzti horrek ze, zehazten zoazen neinean, esan dako itxura oso ona daukie, eta eta kontatu beharrekoak dira. Beraz, eskerrik asko. Zuei, Agur, bardi. Agur, Sale sarrieghe il celagoas, cono si va biota, sin celagoas, o la nesta polea che sudo ai dueta, pare con te a che celagoas. Liños ene hijos de la rosa il goaz o la nesta polea dueta, zurea ez ...fasio, errepresio, distifikazio, ekonomia, arrazismo, LGTBIQ+, kolektivismo, zentsura, lan, gazak, ekologi, aske, gantzela, feminismo, politika, antimilitarismo, rasismo, autostiratismo, internazionalismo, eskola, sistema, ikastik, pasismo, zientzik, Bueno, ba, hamentxe jarretxau jarraitan dugu e, Irola erratian, e, Iralako magaletik, eta ba bueno ba apurbe komentetako eh, etxebarrieta memoria elkarteaz e, eh, aukin dugun elkarrizketa derra honi buruz ba ba azpimarratu beharrekoa ba uso mailako eh, kimenak egiten dabiesenak batez be ikerketak e, auzokideak elkarrizkatu elkarrizketatu auzokideentzako gero memoria e, karteko eta ba bueno ba ba purbet nabarmena be bai ba etxebarritaren Xavi Etxebarretaren eh, perfil politikoaren eh, helburu hori be e, apurbet plazaratutea edo edo gogoraraztea ez da langile borroka eta nazioa eskapenari buruzko bea, bere bere lanketa teorikoak eukieban e, garrantzi Euskal Herri zen, ez da. Eta bueno, ba, herri memoria landu landu izan dauen landuko dauen kolektibo honei ba, botea txezue begira da bere webgunean eta bere kontaktu puntuetan, ze urrengo e, hilabete urtiotan, ba, zer esan handizea okingo dabi, ez Eta, bueno, ba, eguneko atzenengo elkarrizketara pasauko ga, Kimo? Mhm, Horixe, ibili gara gaurko irratxaio honetan, e, hainbat eh, eragilerekin, e, bueno, e, piztu bilbo eta itzalienti biren koletibo horretako kide batekin, gero egon gara e, pentsio duen uste mugimenduko beste pertsona batekin, egon gara e, etxe barrieta elkarteko pertsona batekin, eta gaurko azkeneko irratxaio hau amaitzeko, e, pikara magazineko mm, kasetari batekin egon gara, Eta, bueno, aprobetxatu dugu guzti hauek izan dira e, eh, amaika botxo eguna horretan e, egon ziren eragileak eta gehiago ere egon ziren eta gogoratu bigarren irratxeio batekin osatuko dugula kronikatxo hau. Eta, bueno, esan bezala, Pikara Magazineko jentea ere hor egon zan, eta, bueno, gu e, irula irratia, irrati bat izanik, edabide bat izanik, ba, e, interes, e, guri interesatzen zitzaizkigun e, gai batzuk e, eh, galetu dizkio, ez batez ere komunikazioa aldetik eta zergaitik e, egiten duten eurek komunikazio feminista bat guk e, irola irratian hori ere barne bildu nahi dugu, beste komunikazio eredu batzuk jorratu nahi ditugu, gureak propioak, baina bebai barne bildu zeuren ikuspegi feminista hori, eta horregaitik ere epikara magazineari egindako elkarrizketa honetan, pues, klabe batzuk topatu genituen, hasi que, bueno, beste barik guazen, guazen entzutera. Bueno, eta jarritzegu ba, amaika botxo egunaren kronika den saio hau egiten. Eta, bueno, amaika botxo egunean ere bertan izan genituen pikarako lagunak. Eta, bueno, euretako lagun bat daukogu hemen. Kaixo, Andrea? Kaixo, Arratzaldeon. Arratzaldeon. Bai, bueno, esan bezala Andrea bera pikarako kidea da. Eta, bueno, lehenengo lanasteko ja, eta galderari potoloenarekin, bueno, pikara kasetaritza feminista egiten duen, bueno, Principios Online aldizkaria, baina paperekoa ere bai. Eta zer da orduan kasetaritza feminista egitea? Bueno, ba, pikara jaio zan doraia dute, urte ikuste genurako bezala beharrezko azala perspektia feminista zikan aldizkari bat, eh? egun beste egunkari aldizkarik eta ba ikuste efekzio kolazionismo ningurun, baina importantea ikusten dugu kasitaritzak ekitzea bizitzak ezala perspektia feminista hori. Mhm. Bai, eta eta zertan nabari dugu hori pikara, pikarako webgunera joate, mhm. jotzen dugunean edo aldizkaria paperekoa bera irakurtzen dugunean? Bai, bueno, lain eta, eta paperean bera ere aldizkariak, bueno, izango ja beti kritikoak, e, posizionatuak, hau da, zer pentsatzen kazetaritza objetiboa, nien dekin Ordu, nedukin atletik, hau eh, e, tengo aldizkarian ikusitazke ziren gaiak edo jorratzen ditugunak, osa matasuna izan daiteke, gorkuzari buruzko artikulua, transesualitatea, emakume batek ari ere uteroakin fizikoak ziatea zuen uteroa operazio baten eta gehiago performantza, migrazioa, sare sozialak, sexua, mhm. elkarrizketak, posarantza, bezalakoak ere badaude. Mhm. Bai. Bai, eta, bueno, justo gulen gure artean ibili gara komentatzen, e, zera, e, ba, adibidez, orain berriki hasi duzuen proiektuetako bat dela e, irakurketa errezarena, eta Nahi esan, ez? Azken finean mhm. feminismoa gaiez aparte ere, mhm. egiteko modu horretan ere hor dago, ez? Zeharka bai. beti. Bai, beti. Bai. Baita ere, izkuntzen aldetik, elengua ez zirno saiatzen presentaziotan ere, e, forma hortan ematen, e, izkuntza, emakumeako izak bere izkuntza nainazio ezak etikaran, bueno, ez da bakarrikan kazetaritza, eh? Osea, mm proiektu guztian zehar, asko feminismoa ikusten da, bai, egite parte, bai. Bai, eta, bueno, eta zer gaiti kaipatu dugu ez, e, beharrezkoa zela, beharrezkoa zela, eta mm -hmm. da beharrezkoa, imaginatzen dut, beti izango zela, ez? E, duela sortzi urte baino lehenagotik ere beharrezkoa mhm. izango zela, pikara bezalako proiektu bat, baina zergatik behar ditugu gure gizartean pikara bezalako, igual ematen du pixka bat autobomboa, ez? Eta igual, iman <laughs> dezake bai latria puntu bat, ez? Baina nahi dugu jakin hori, zergatik ze, zelan dago gure gizartea, ba, benetan horrelako proiektu baten beharra somatzeko bai zeuek, baina nik uste bebai irakurleek eta bebai somatzen dugula, bestela bai. seguramente pikara ba, Ez dinot, igual ez horren ezaguna izango, baina, baina bai bat zegoela, ez? Behar hori jendearen artean horrelako edukiak eskura bai. izatearena. Eta zelan ikusten duzu edo ze, zergatik daukagu mm, behar hori bueno, gizartean. Irakurle, irakurle bezala ere, ikarakin ikasten dut. Hori da gehien ikusten dutena pikaran, Beti nahola ikasten, gaiai buruz, e, ikasi etena mm, desaprendien ez? Ezatzen bezala, eta uh -huh. ikasten. bueno, pikara ez da egunero e, berrikiazten e, publikatzen dituen eta ezagunkari bat. dauden edukiak, erreportaiak, ingarezketak, kronikak, e, dia, pues, eozen gai buruz, aniztasuna dao, uh -huh. e, bueno, nik ikasi egiten dut, ikararekin. Bai. Eta, bueno, gala ere beste alde bat ere gehitzeko, ikasi egitu duzu, imaginatut be, bai aurrekoarekin lotuta prozesu horretan be, bai zelan egiten duzuen, zelan funtzionatzen duzuen erredak eta horrek be, bai zer ikasi asko eta molde, ez? Be... Bai, gara, redakzioan, Nei asko gustatzen zaiz pikaran erreakzioan egotea, dola iru urte lortu genuen erreakzioa montatzea San Fernan da hola manakalean. Ikusten da, pikaran bertan zaudenean goxotasuna da hola, edo zinik hartu ezakete goxo bat pikaran, hau da. Uh proiektu feminista bada, soziala da, e, pikara onlinean ere bada osikzio bat partizipa izena duna, uh eta ez zenek iatzi ere pikaran, osea, kasetaritza da, baina libren proiektu feminista bada. Uh mhm. bai. Bai, eta bueno, jo, aipatu dozu, eta ja igual aipatze arren, be bai, lokala bera redakzinoa fisiko hori, be bai, mhm. Ba, ez, ez dugu esango edo hori zabaldura zen matxirului ez, evidentemente, baina hor kalian bertan dago eta oso eskuragarri, eta ez? Bai, bai, nahi duna juteko badauk aukera, eta bertan eo eh, zer gauzta iguruz hitz egiteko, pues, espazio seguro bada, zenean uh mhm. -huh. pizara, e, zaintza horiek ere ematen dira mhm. erredakzioan, bai. Bai, eta bueno, e, komentatu dugu, aipatu dugu orain elkarrizketan zehar da, ez, online, paperekua, zuk aipatu duzu online aldizkaria e, webgunea bera pues, duela sortzi bat urte edo sortu zala, mhm. baina urtekariaren seigarren alea dugu. Bai. Eta guk behintzat, ba, zera hori, bueno, gu irrati moduan beti biltzen gara esaten, ez? FM-ari eutzi behar zaio, ezin da utzi FM-a, bai interneta ondo dagoela, baina eutzi behar zaio, zuek kontrako bidea egin duzu ordea. Eta zelatan izan zen apustu hori egitearena? Mm, bueno, nik uste paperazkenen ba, e, eh, gaur egun online edo digitalizazio mundu hortan sartzen diala, eta nik pikara aldizkaria papereko hartzen detenean fiziko kinebetzako pari bada, relikia moduko bada ikusten da, pikara, portada, horria, dana, gloria, diazke, liburu bat emateu aldizkari bat baino. Mm Orduan, apostua importantea da, jarretu bat dugu papelean publikatzen, eta bai, ezin dezun bezala zigarren aldizkaria da, aurten lehenengo urtea da, eiki guztik berria dianak, lehenengo urtetik laugarren urtera ditziak lehenago publikatzen zian onlineen, bosgarren urtean mix moduko bat izan zen, eta mm urtea eduki berrik, da, jatdanak guztiak berrik dianak. Mhm. Eta adibidez komentatu duzu seigarren ale horretan dauden edukien inguruan, mhm. ze topatuko du seigarren ale hori zabaltzen duen norbaitek? Bueno, ba, anistazuna da protagonistan ikuste eta aldizkaienetan. Mm, bai, e, ba, esan bezala, amatasunari buruzko e, erreporte bat dago, komiki bat ere, egin mhm. da, mm -hmm. bueno, ilustrazioak eta argazkiak oso importantzia dira, hor zikaran emate zaio, mm -hmm. behar duten edo duten balore hori ez, e, gorruputzari buruz, transexualitatea, mm -hmm. e, bueno, performantzak, migrazioak, bueno, gaiak oso anitzakia, oso anitzak, eta formak ere bakoitzak nola jazten duen horre ere askatasun badao, mhm. anitzarian. Bai, bai, bo, nik esango izuete, niri parte baten paperekuak beti gustatzen zaizkite gehiago, azkenean aspimarratu daitxek esalako, ez? Eh? bai, bai, zure bai, iten duzu, ez? Bai, eta parte eragiten du nola baiteko gelditze bat, ez? Azkenean ematen dizun aukera paperak, paperarekin, ez? Eh? interaktuatzeko eta gauzatxoak idazteko, bai, bai ba hori, es, hausnarketa hori, ze batzutan begaldu egiten gara, inkluso, bueno, horretaz ere itzegin dezakegu, ze pikaran badago foro, es, espazio seguru bai. bat, es, bai. sortutan, gau, ni adibidez, esan dakua, nina askotan gehiago naz paperekua, zera, es, paperean marraski zirriborroak egin azpimarratu eta, eta hori, ez, baina pixka bat abia dura guzti hori, azkenean foro hori zuta, ba, batzutan, bai. Es, ba, bai, erantzuten dugu, ez momentuan, baina paperak ematen dizu, ez? Beste aukera hori gehiago hausnartzeko eta esateko, bueno, mm, pentsako dut bai. egituratuko dut eta eta botako bai. dut be, bota nahi dudan hori, ez? Mhm. Bai, ezkenean foroan zade e, eh, hogeita labordik konektatu eta mhm. erantzuten, irakurtzen mhm. eta izte galtzen da herritatean forma, ez? Nire ustez. Zegia da, e, zuk liburu da zunean, esan dezenen bezala, idatzi ezakezu, azimarratu, zurea iten dezu. Mm -hmm. Eta zitu zuikia galtzen, azken interneten zuk zerbait irakusten dezu, eta azkera ja horren bezpirak hurri dezu, horren bezpe gai eguruz, azuten zaizula. Horren handizkarian hor beti, hor mhm. bai, temporala da, ikusten ditugun edukiak handizkarian etan, atemporalak dira, irakurri ezakezu bai joan, eta bai, bila eta nire gaia berria ingo zaizula. Mm Bueno, hori be, esan daiteke pikaran webgunean bertan ere zaintzen duzuen gauzetako bat dela, ez? Azkenean bai badago gauza asko gaurkotasunetik edo idazten direnak, baina beti reportaje formatu horretan, ez? Edo kronika formatu horretan, ba, beba, webgunean dauden zera sarragoetara orain bueltatzen bagara ere, Bai. ba, bai. jarraitzen dute ukitzen, ez? Gaurkotasun hori eta hori egia esan zaintzen du zuen gauza bat da eta txalotzekoa, ez? Incluso bai. webgunearen zurrunbilo horretan be geldi une edo nolabaiteko inpasoiek sortzeko aukera, bai, ez? Gainera da ere e, internetekin aukera berria daudela, e, pikara onlineen eta papelan ere ez, baino ikusi aitezke Guatemalako erreportaiak edo austoko gaztetzaile buruzko erreportaiak edo ditziak. Mhm. Bai, bai, aukera esen temate ditu ere onain. Bai. Bai, bai, Eta, bueno, ez dakit aurrera begira horrela etorkizun igual ez oso urrun batean, nola baiteko erronkarik ero duzuen, edo ja egia esan bebai, ez? Aldizkaria justo paperean atera eta igual, bebai, pixka bat atxeden momentutxu bat heldu bar den, edo? Baina... Ba, bueno, iraia beti azaia aldizkaria ateratzen da, e, momentu polita izaten da. Oain oso pozi gaude, atean aldizkari berriarekin, eta aurten egunako lan guztiarekin, erronka, bueno, pikarak forma hartu du, e, urte guzti hauetan, ia mila bazi ditugu kolaboratzaile asko asko aurten modifikarian berrori bat ondo gehi ondian kolaboratzaile bezala mhm. eta zaba ikusten da gora goazela mm -hmm. gure erronka mm, bide honetan daneko ekarrekin jarraitzea e, zaintzen bitartez eta feminismotik. Hori da. Jo, ba, Andrea, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Eta, eta, bueno, eta jarraituko dugu elkarren zuten eta irakurtzen. Eta esan bezala, pasatu aldizkaretik nahi ezunean erreakzietik tartuko dute goxoa. Hori da, hori da. Bai, esan bezala zein, zeinetan zantzea izena beti nahastu egiten dut, lamana kalekua. Lamana kalea. Bai, lamana bai, kalean. Bai, hor kalean bertan eta argita bai, garbi ikusten da. Bai, bai, bai. Hori da. Ba, eskerrik asko. Eta horren arte. Bai, berdin. Venga, musu bat. Agur, agur. agur. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan, pero aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito, me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho, un tambor, mi pulso, una las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda, no que nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy Un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, mi bandera, mi bandera es negra. Bueno, va e, hori izan da pikarako lagunekin ekindako elkarrizketa. Oso, oso interesantea eta, eta de hecho, ba, klabe batzuk igual e, berreskuratzeko modukoa, ez da? Eh, galdetzen genien ia zergaitik egiten duten kasetaritza feminista, guk ere irola irratian informazio hori jaso genuen nahi genuelako, gu ere Davide bat garelako, ez? Eta, bueno, ba, <clears throat> ideia simplea da, ez? E, emakumeek jasotzen duten bortizkeria ez da, ez da eh, gauza bat aislatua eta modu ba hori, isolatuan egertatzen dena, baizik eta bizitzako esparru guztietan edatzen dena, ez? Nola edozein prozesuetan, pertsonalak, gorputzekoak, e, e, elkarrekin e, harremantzeko orakoan, ba hor guztietan ere gertatzen dena, ekonomian ere gertatzen dena, politikan ere gertatzen dena, beraz, ikuspegi feminista hori prozesu guzti hauetara e, eramatea, eta ba, betaurreko more hoiekin begiratzea hauek guztiak, ba, garrantzizkoa dela e, ba, baiestatzen dute eurek, eta guk ere pues, jasotzen dugu informazio hori eta gure egin, ezta? Hori izango zen, igual, e, galdera horren... E, erantzuna, zergatik komunikazio feminista, baina eurek gainera eh, proposatzen dituzte eh, modelo zehatzak eta e, bereziak euren proiektu horretan, pikara magazine horretan, eta bueno, ba, ziguten nola beste klabeetako bat da, nola e, gaur eguneko gizarte moderno honetan, informazioa inezterakoan, ba, ikite e, ditugula tendentzia batzuk, e, modu azkarrean, modu e, gainetik begiratuta, irizte ditugula informazio guzti hauek, e, fast food eta e, efimeroaren e, soziedade batean bizi garela, baita ere informazioa jasotzerakoan eta konsumitzerakoan, eta horrek proposatzen dute ba, horri e, buelta behar zaiola, eta gitxienez e, aukera behar dela beste mota bateko e, informazioa jasotzeko eta eta osnarketak egiteko. Eta eurek egiten dituzte, ba, adibidez, eh, horrekin jarraituz, artikulu batzuk mm, ez direnak e, beti aktualidadari lotuak daudenak, asaiatzen dira egiten testu batzuk apur bat temporalagoak izango direnak, sakonagoak eta luzeagoak ere bai, eta eta horrela ba, pasatzen direnean urte batzuk oraindik e, balidoak dira eta eta erraz irakurtzen ditugu eta oraindik ere erabilgarriak dira ba, irakurtzen dituena horrentzako, ez? E, horrekin lotuta paperaren garrantzia ere azpimarratzen zuten ba, horrek ere markatzen duelako nola irakurtzen den, ez? E, e interneten edo pantalla baten bitartez irakurtzen ditugunean albisteak, ba, ohitura batzuk izaten ditugu, ez? Irakurri, e, pestaina hori itxi, beste bat joan eta bar, en cambio, papelean esku artean daukagun e, euskarri batetan e, daukagunean e, testu bat, bueno, beste beste irakurketa bat egiten dugu, patxada batekin eta bueno, sakontasun batekin, ba, interesante dena balorean jartzea eta eta eurek ere horren aldeko apustu egite dute. Badaukate ere weborria, baina papereskoaren garrantzia azpimarratzen zuten. Eta weborria aipatzen gabizela eta euren e, e, komunikazioa baldintzatzen du edo bermatzearen e, ideia horrekin jarraituta azpimarratzen zuten ere bai nola proiektu bat edo dinamika berri bat hasi dutela orain denbora bat ona, e, ba hori, bermatzeko irisgarritasuna jendeak jasotzen duela, sozializatzen direla euren ausnarketa testu hoiek eta eta bueno, ba, ba, irakurtzen ditugula, ezta? Eta sentzu horretan, ba, aipatzen ziguten nola ari diren testuen e, mm, kopia edo bueno, e, bigarren bertsio batzuk e, publikatzen e, irakurketak erresteko asmoz eta e, jendeak e, bueno, pues, e, irakurtzeko ba igual e, e, denbora gutxiago daukanean, edo... Eta ez horiek denbora kontuen gaitik, baizik eta ba, arrigarria iruditzen zaigun arren, eta, bueno, segun zerte esparrutan mugitzen zaren ez da, hain harrigarria, ba, benetan gizarte honetan ez dagoelako bat ere bermatua, ba, jende guztiak kapazidadea duen testu bat ulertzeko eta aipatzen zen ez gabizela bakarrik hitz egiten ba hola ba Ez, ba, periodikoetan edo bestelako komunikabidetan hitz egiten den frakaso eskolarraren inguruan, baizik eta badaudelako gure gizartean, hainbat egoera gaitik, izan daitezkelako ba, ezintasun intelektualen gatik, edo bestelako hainbat kontuen gatik, ba, irakurtzeko gaitasuna daukatenak bai, baina ba, guretzat igual metafora bat erabiltzea oso ikua da, eta oso ulerterraza, baina ez, mhm. ba, batzutan kostatzen zaigula konturatzea, ba, jende guztiak igual hoiek ez dituela harrapatzen. Hori eh? ze, egiatan, e, eh, ari gara boragine batean, komunikatiboa, informatiboa, eta agertzen dira terminologia berri asko eta asko eta asko, eta horiek barreneratzen joateko, bueno, pues, eh, baliabide batzuk behar dira, e, akceso, egon behar da, gauza hoiei, eta bar, eta ez da denontzako berdin bermatzen hori guztia eta horrezegatik ere, bueno, ba, honelako ekintzak, e, testuak e, eh, errastea eta jendeari hurbiltzea, bueno, ba, eskertzekoak dira bene benetan. Eta, bueno, beste klabetako bat Barkatu, eh? Baina bai. bebai erantzearen azkenengo puntutxu bat, azkenean bebai komunikabideen lana zein izan behar duen, ez? Hmm. Ez bai da pistearen eta ez da bai da kalean egongo dela bermatzea edo aukera hori, ez? Bai, Albidetzea, hmm. edo guk gure patata da dana bota, ez? Oso teorikoa... Eta, eta gustora geratu, ez da? Bai, bai, bai, Bueno, hamen irratian bebai askotan komentatu edo ez da bai datu dugun gauza bat, ez? Bai, desde luego, desde luego. Eta esan behar nuen, e, beste klaren klabetako bat azpimarratzeko alkarrezketa honetatik dela e, e, proiektu hori e, pikara ez dela bakarrik e, interneten eta papelean e, garatzen, baizik eta apur bat aratago ere baduela eta bueno, garatu izan duela bueno, e, espazio fisiko bat, e, hemen ofizina bat, e, eh, Lamana kalean Bilbon, eh, bueno, ba, bertan daudela eurak eta bertara hurbiltzeko aukera badagoela eta euren proiektu hobeto ezagutzeko aukera eta berto, bertan ere egin direla e, proiektu konkreto batzuk, ba adibidez e, formakuntzarekin lotuak daudenak edo incluso zainketarekin lotuak daudenak. Eta lehen aipatu dugun e, dinamika hori testuak e, urbilago egitearena, horrekin ere lotua egon daitek, ezta? Zaintzarekin, eta eta bueno, ba horri igual eh, berreskuratzen ditugun klabetako batzuk. Egia esan, pikara proiektu honek eh, baditu gauza asko kontatzeko eta guk karin batean egin behar izan genuen elkarrizketa, bueno, badakizuen alakoa diren denborak eh, hemen igratian. Saiatzen gara frenatzen, baina <laughs> largi frenatzen badugu gero txoritxarrez ez dutu behar dugu. Asi que eh, ezagutu, ezagutu proiektu hori, sartu euren web horrian, bilatu ia zertan dabiltzan eta, eta bueno, ba hori, ezagutu. Eta ez dakit, igual gaurkoa amaitutzat eman beharko da, ezta? Bai, bai, hori da, baina gogoratu behar dugu be, eh, datorren asteburuan, ba, saio honekin jarraituko dugula, kronika honekin, edo, bueno, kronika, edo behintzat, amaika gunean, egunera gerturatu ziren, hainbat kolektiboekin, ba, eukiditugun elkarrizketatxo hauek, ba, zeuen ganatzen, Eta esan bezala, ba, datorren aste buruan, igandean, azaroaren lauean, arratzaldeko iruretatik aurrera, ba, gurekin izango ditugu hemen, ba, kurdistanekin elkartasun ekimeneko kideak, pantx rekorzeko kideak eta ongi etorri errefusiatuak ere bai. Eta gainera asteburu hori puripurian izango du, bo, puripuri edo bero bero etorriko zaigu. Ze gogoratu behar dugu, asteburu horretan, azaroaren bian eta iruan, iru, inguruko ekimenak edo, bueno, inguruko, ingurukoak eta kontrakoak, <laughs> ez? Eta izango direla Bilbon, oraindik ere gitara hau zehatza guk eskura ez daukagu, baina euki bezain laster, ba, gure webgunean izango duzue ikusga, ikusgai, eta baita Telegram kanal horretan, eh, Telegramean bilatu abildua irola irratia. Eta azaroaren lauean be, ba, eh, programa ba, egin bitartean edo pixkatxo bat geroago be, arratzaldean zer, piztu ezkerraldea ekimena izango da. Eta, bueno, saiatuko gara, ba, bi ekimen hauen inguruan beba egun horretan, ba, informazio gehiago helarazten, ea lotzen ditugun elkarrizketak be, bai, ba, ekimen hauetako, bueno, antolatzaileekin, edo behintzat parte hartzaileekin, eta eta hori izango da datorren astekua. Mhm. Bai, eta honen bestez ja bukatu txatemun genke gaurko saioa, ez da? Besterik esateko, kidok? Nik eh, esan nahiko dut ze kanta jarriko dugun, amaitzeko irratsaioa baina... Bale, ba, bitartean, eh, jakizu, bueno, giselek esan dau, baina, baina dukin hauek, haukiko zuezela eh, entzungai, eh, irolairratia.org, E, eh, gure webgunean eta bueno, eh, esan dauen moduen ba, ba telegrameko kanalien eta ba honen bestez ba horrengo domekar arte. Hori xe, hemen itxiko zaituztegu e, piztu bilboren kantarekin eta bertan agertzen diren e, hainbat repero eta regelari guzti hoiekin e, eh, bueno, gorka jasizta da, aiala, soroen kluba e, salda dago, gaton komando braga, opa komando braga raperu, e, akert lagunak musika zander klapek egina eta TG, gitarrista loko horrek ere bai eta bueno, horrekin itxiko zaituztegu gulan así que... ¿Dónde Billy? Yep. Agur. Danada drama, Bilbon danada drama mi dabil bere kasa de casa por la lana. zuen lana parte, ez eukiza lantxa Abortatu plana burto, ez dala justo Ez refarra nire farra, ira hotxa jota punto matatu, egilea puztu Bilbo piztu, banketxeak kustu Laro geta marreko amarkadan zuelik musikari zuzen zegoena Demorak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena Sexu droga jaiak estereotipo denak finkatuz musikak enduta iraintzen gaituena Money, money, make money, money Mani, mani Iria titania zestali Mani, mani Jalku pikuta da bidali Dirudunen aldeko teoria Zetu ezin musikaren egarria Herriak egiazkatzen du agian Berrian agiak entzuten begiak Multia basara pasa bitartean gazteria gure kasa Mila tonto bete aguar jeikita ez irauli working klasa Kulturi da herri jena ez enpresa handizena Kapitalistiku tibia dibidonena Ea, fuera, pentsamendu ustelak, botatu zerbestera Eskemak hausteko gatoz ta mesedez benetan hausi daitezela Auzo, auzo, biztu bilbo, to, to, to, to, to, gurean berriro behin eta ere bere jontzat diru guztia begira kalean daude bere gurdi berrian nahi badute horrela izan dutela Egiten duzun estiloa ez dita sola hip hop, reggae, punk edo rock and rolla Itali, telebista, gatera mundura kalea izan zen eskola Zarege musika sustraia eta kultura data hori da gubultatzen ari garena Bai gu gara euskal gazteriarena Bota Gurraldeko mugimendu sozialak zabaltzen Musika komertzialak zezistak Ordaintzen artistak borrokan errespetua galtzen Itzalim dibike ez du nazartzen Dena turismo entzat Ez zer herriaren txat Nola ikusten da bizita Hemdibian